prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý deň vám prajem v tejto chvíli, vážení poslucháči. A e, vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii. Kedy si veľmi, veľmi, veľmi, veľmi, veľmi dávno som jednu zo svojich relácií začínal výrokom spisovateľa Ladislava Ťažkého, ktorý raz pri jednom výročí predniesol takúto reč. Ja vám z nej teraz odcitujem len časť. Je stále plukom, ak nie je armádou, ktorá už tým, že bol, stále bojuje za slovenský národ. Náš orol spadol so zlámanými krídlami do rodného hniezda, z ktorého vyletel. Telo rozbité, ešte teplé a krvavé zem Slovenska na dúšok vypila jeho životnú silu. Jeho duch slobody národa a jeho lásky k nemu vzlietol do výšav a podnes v krízových časoch živí národ sebavedomým a svieti mu v temnotách. Bradlo je národný maják, ktorý usmerňuje slovenskú loď plávajúcu v rozbúrených vodách svetovej histórie. Duch generála Milana Rastislava Štefánika drží čestnú stráž pri hrobe našej národnej histórie, odetý v legende so zástavou pravdy – ktorá, ako nás učili v starých školách, výťazí. Toľko, vážení poslucháči, oslavná óda, určená jednej z najvýznamnejších osobností nášho národa, už spomínanému Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Iste ste mnohí z vás zachytili, že v týchto dňoch si pripomíname výročie tragickej smrti e, tohto francúzského generála. Stalo sa to presne 4. mája roku 1919. V tom čase nastúpil Milan Rastislav Štefánik na talianskom letisku pri Udine do lietadla typu Caproni 450 sprevádzaný dvoma talianskými letcami a jedným technikom. Cieľom ich cesty bolo letisko vo Vajnoroch pri Bratislave, lietadlo však nikdy nepristálo, pretože keď sa už blížilo k miestu pristácia, náhle sa zrútilo nedaleko Ivanky pri Dunaji. Milan Rastislav Štefánik a všetci členovia posádky boli na mieste mŕtvi. V týchto dňoch je tomu presne 6, 60, 96 rokov od tejto nešťastnej udalosti, ktorú si pravidelne pripomíname a vždy sa viac menej opakujú tie isté informácie, vždy zaznejú viac menej tie isté superlatívy na tohto človeka. Tento rok samozrejme opäť e, tá klasická povinná jazda všetkých politikov, ktorí sa k tejto téme vyjadrovali, napríklad premiér Robert Fico v obci Košariska, kde sa Milan Rastislav Štefánik narodil. Uh, um, hovoril o tom, že práve Štefánik uh, môže byť pre slovenský národ veľkou inšpiráciou, že je to velikán, ktorý dnes môže inšpirovať a byť vzorom cieľavedomosti, šlachetnosti, odvahy, lásky k vlasti. A ako ďalej pokračoval náš premiér, aj dnešným pohľadom je hodnota Štefánikových činov nesmiernym úspechom v každom ohľade. Jeho vedecká kariéra, ktorá sa začala po príchode do Francúzska, za ktorú dostal viaceré ocenenia, úspešná vojenská kariéra, v ktorej dosiahol najväčšie francúzske vojenské vyznamenania a hodnosť generál. Jeho diplomatické schopnosti to všetko boli aj na vtedajšie časy výnimočné úspechy a priniesli mu uznanie a obdiv najvyšších, najvyšších spoločenských a politických kruhov, pripomenul Robert Fico a dodal, že Štefánik svojou príznačnou vnútornou silou dokázal využiť svoje postavenie a vplyv nie len v prospech oslobodenia svojej vlasti od rakúsko-uhorského jarma, ale že dokázal už vtedy vidieť súvislosti v celoeurópskom kontexte a v diálke aj svoju víziu povojnovej strednej Európy založenej na spolupráci malých národov. Samozrejme, predseda vlády nebol jediný, kto sa takýmto honosným spôsobom vyjadroval na adresu Milana Rastislava Štefánika. Pravidelne si ho berú do úst mnohí politici, ale aj samozrejme iné osoby spoločenského života. Ja v tejto chvíli nechcem eh, hodnotiť ich motiváciu ani to, či im to prislúcha alebo nie. Skôr chcem poukázať na inú vec v tomto svojom úvode. Chcem povedať, že Milan Rastislav Štefánik je osobnosť, o ktorej sa vyjadrujeme, ako som to už spomínal, mnohí v samých superlatívoch často počujeme o ňom rečniť politikov a iné osobnosti. Je to osobnosť, ktorého myšlienky inšpirujú mnohých, je to osobnosť, ktorej význam počiarkuje aj fakt, že ešte si iste mnohí spomeniete, že ešte počas starej meny, keď sme mali koruny, tak práve Milan Rastislav Štefánik bol na bankovke najvyššej nominálnej hodnoty na 5000 korunáčke. Jeho meno sa skloňuje na rôznych miestach, hlavne veľmi často. No a teraz to, prečo na to upozorňujem, že teraz všetci, čo to počúvate, ruku na srdce a napriek všetkému tomu, čo o ňom často počúvame, že bol na 5000 korunáčka, neviem čo všetko, odpovedzte si úprimne na otázku, či ho skutočne poznáte, túto osobu. Či skutočne vieme, kto bol Milan Rastislav Štefánik, čo v živote dokázal, alebo skôr sa len tak nechávame unášať tými všeobecnými frázami, ktoré nám tu už na jeho adresu nejakým spôsobom zľudoveli. Ja v tejto chvíli, v tomto svojom úvode na túto otázku neodpoviem, lebo odpoveď povedzme, že nepoznám, aj keď samozrejme názor mám. Ale tak či onak som presvedčený, že každá jedna relácia, ktorá má ambíciu uh, pripomenúť dielo a život tohto slovenského velikána je len a len k prospechu. No a práve preto som si pozval do dnešnej relácie človeka, ktorý v prostredí Rádia Slobodný vysielač nie je žiadnym nováčikom, už viackrát sme ho mali možnosť tu počuť. A dnes to bude naozaj človek povolaný k tejto téme, pretože ich spája minimálne jedna veľká oblasť, ktorej obaja zasvetili svoj profesionálny život. A okrem toho ešte jedna vec, ale to už vám o malú chvíľku poviem. Vlastne to prezradím už tým, ako ho uvediem, lebo je mi cťou teda opäť privítať u nás v rádiu, konkrétne v relácii v prvej línii pána Vojtecha Rušina, ktorý je poprvé popredný astronóm, to takisto vedecký pracovník eh, Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied a pozor, to, čo mnohí o ňom neviete, je to zároveň aj autor knihy Astronom Milan Rastislav Štefánik. Tak tohto pána mám v tejto chvíli oproti sebe pri mikrofóne. Pán Rušin, vítajte. Ďakujem veľmi pekne a želám poslucháčom Slobodného rádia teda príjemný dnešný skoro letný deň. Dobrý no, deň, prajem. Výborné je toto, vaše slnko vystrája <laughs> dnes. No, tak však naše slniečko je naše slniečko, robíme si s ním čo chceme, vlastne ono si to robí s nami. Už sa rozbieha pán Rušin, už to ide. Ako náhle počuje slnko, tak sa spúšťa všetka, všetky tieto verbálne schopnosti jeho. No, v každom prípade vám spolu s pánom Rušinom e, práve v tejto chvíli nerušené počúvanie spoza techniky a takisto aj od mikrofónu Boris Koroni. Ja verím, že sa do tejto našej dnešnej témy zapojíte aj vyvážení poslucháči ak budete mať nejakú chuť sa niečo opýtať, či už to bude súvisieť s osobnosťou Milana Rastislava Štefánika, alebo vás skôr bude možno niečo z, z oblasti astronómie zaujímať, tak e, najideálnejšie bude, ak nám priamo zatelefonujete na číslo 048 381 0101 ale takisto môžete písať aj maily na studiozavinačslobodnyvysielac.sk, prípadne písať na Facebooku alebo na našej internetovej stránke. Toľko teda základné informácie. No, ideme sa debatiť. Máme na to celé dve hodiny slová hudby, pán Rušin. Tak, no to je teda dosť. No, tak takto, že na úvod, tým, že ja som už naznačil, že vy ste napísali knihu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ku ktorej sa, hádam, dostaneme v tejto relácii, ale na úvod, že z toho dedukujem, že už keď ste sa odhodlali napísať knihu, to znamená zrejme, že vás musel Milan Rastislav Štefánik čím si mimoriadne upútať. Alebo je to prísilné konštatovanie z mojej strany? Ale ani nie, no tak samozrejme, že ma upútal. Upútal ma už ako malého chlapca. Viete, ja som vyrastal na Zamaguri, to je tam na severnom Slovensku, nedaleko Červeného kláštora, kde teda rieka Dunajec rozdieluje Slovensko proste od, od Polska. A v tej dobe, to bolo teda tesne po druhej svetovej vojne, som teda počul same chvály a chýry teda na Milana Rastislava Štefaníka, na Štefaníka ako na generála, teda úžasného človeka, ktorý teda mal snahu stále bojovať proste teda povedzme za nezávislosť alebo za slobodu Slovákov, za slobodu svojho národa. Uh-huh. Samozrejme, že tie informácie, teda tie prvé o Štefánikovi boli také ľudové, to sa rozprávalo po domoch, po večeroch, pretože nebolo ani rádio, ani televízia, nemali sme ani internet a čokoľvek iného. Takže ja som to chápal ako malý chlapec, teda, že aký on bol odvážny, teda, že lietal, že cestoval po svete, teda, že pozoroval slnko, teda že pozoroval iné vesmírne objekty, tak bol som s tým takto dosť uchytený. No a potom prišiel taký zlom, boli to roky teda 1950-52, keď viac menej sa o Štepanikovi ako takom nesmel rozprávať mm-hmm. a mhm. táto doba teda vlastne trvala teda dosť dlho. Ja si pamätám, že vlastne keď som začal pripravovať taký najprv ani nie celkom knihu, ale skôr taký seriál článkov o Milanovi Rastislavovi Štepanikovi ako, o astronomovi, tak to sa písala rok, tuším, 1985 alebo 87. Samozrejme, že medzi tým som teda prelúskal rôzne knihy a vtedy som si tak nehlbšie teda pozrel teda na neho, pretože už napríklad také jednoduché alebo tri slova. Veriť, milovať, pracovať. No, to je známe. No, no je to známe, ale to sú, viete, to sú tak nádherné slova, že ja stále hovorím, keby teraz sme ich dodržiavali, teda nielen my tu na Slovensku, ale kdekoľvek inde vo svete, tak ten život na svete vo všeobecnosti by bol podstatne lepší, mm. ako ho teraz krátka máme. Čiže povedal som si teda dobre, Pozriem sa na toho Štefanika po stránke astronomické, to znamená, že som teda musel prelúskať teda jednak jeho články, ktorých on napísal celkom dohromady nejakých 12 a týkali sa teda výskumu alebo teda pozorovanie slnečnej korony počas úplných zatmení slnka mesiacom. Ďalej to boli pozorovania, ktoré teda robil počas svojich výstupov na druhú či prvú horu Európy na Mont Blanc, do, teda do výšky 4800 metrov, lebo tam ten spor, či je to najvyšší vrchol Európy, alebo nepretrváva dodnes, podľa toho, s kým hovoríte. A, a počujte, samozrejme, teraz a samozrejme, úplne skákať, budem <laughs> no, úplne skákať páči. z témy do no. témy a toto mi povedzte, lebo ja na to zabudnem. No. Že prečo vy, keď chcete pozorovať slnko, tak musíte vyliezť na najvyšší <clears throat> vrch, aký je len možný? Nie, takto. My to slnko môžeme teda pozorovať aj z dola, aj z teraz hladiny, mora. A prečo sa on musí trepať hore do, no, Lebo takto Mont Blanc. Pán redaktor, čím sme teda vyššie nad e, zemou, nad, teda nad, nad zemským povrchom, to je teda jedno, že či nad pevným povrchom ako nad zemou, alebo teda nad riekou, alebo nad nejakým morom, uh-huh. tak tým tá atmosféra je riečia a tým pádom to pozorovanie je kvalitnejšie. Totiž tá atmosféra sa permanentne pohybuje, ona stále kvíta. Uh-huh. Mhm. Ona proste kmit a tým, že je kmita, tak potom ten obraz ľubovoľného vesmírneho telesa, ktorý ku nám prichádza teraz z vesmírnych dialav, tak je tak mierne v úvozovkách, by som povedal, že je rozmazaný. Sa on nie voní. je celkom ostrý. Proste on, on to, to, si možno všimáte teda večer na hviezdach, alebo dokonca to môžete mm-hmm. povedzme teda vidieť, že keď cestujete v lete, e, na ceste, ktorá je teda rozpalená teda po asfalte, tak vidíte, že ten vzduch normálny kmita. A to mm. znamená, atmosféra je proste permanentne v pohybe, sú tam rôzne vlny a vlnenia a tieto ten svetelný lúč, ktorý teda proste ku nám prichádza z ľubovoľného vesmírneho telesa, alebo nakoniec do Zeme z nejakej veľkej vzdialenosti, tak jednoducho rozmazáva. To znamená, čím sme teda vyššie, uh-huh. tak tým ten obraz je lepší. Samozrejme, dneska už je na to tzv. aktívna optika alebo adaktívna optika, ktorá teda proste spôsobuje to, že ten svetelný luč dokáže cez počítač upraviť tak, aby ten obraz bol čo najmenej rozmazaný. Ovšem, najlepšie pre astronómov by bolo, <laughs> keby teda, keby teda tie pozorovania sme robili úplne mimo atmosféry, to znamená, dneska sa to robí pomocou prístrojov na družiciach alebo na kozmických sondách. už máme Hubbleov hľad. Už máme Hubbleov ďalekohľad, teda vidíte, myslím, myslím si, že každý postúkač určite videl nejaké zábery z Hubbleovho ďalekohľadu a tie zábery sú teda proste fantastické a to z tohoto dôvodu proste, že tam ten svetelný signál nie je rušený proste mm-hmm. tými kmitami v zemskej atmosféry, teda ako je u nás na povrchu Zem. No to Štefánik nemal vo svojej dobe túto možnosť, Štefánik teda nemal, takže vlastne teda musel sa vyškrabať na hore. a to bolo vlastne teda dané aj tým, že vlastne v tej dobe na nadmorskej výške Mount Blancu teda existovalo observatórium, Jansenové observatórium, ktoré sa pre zaujímavosť, ten Jansen, to bol veľmi známy francúzsky astrofyzik, ktorý teda povedzme za tým, aby mohli spozorovať úplne zatmenie slnka mesiacom niekedy koncom 19. storočia, tak cez balón, alebo po, s balónom preletel ponad Páriž, teda ponad okupáciu nemeckých vojsk, ktoré teda nemecké vojska, keď obklopovali teda proste ako Páriž. To znamená, že Jean, teda, pardon, Štefánik má úžasne veľký vzor v tom, mm. ako teda pozorovať, ako pracovať. No a mm, to mm, Pik, pardon, e, ten Mont Blanc bol teda celkom vhodná príležitosť, aby tam teda pozorovať niečo mohlo. A je zaujímavé, že on tam teda povedzme na slnku pozoroval, on to uváza ako jasné body. Uh-huh. Pritom samozrejme teda ešte uvádza, že na povrchu pozorovali granuly, to sú také tie výstupné vzdušné prúdy na povrchu slnka, ktoré teda prenašajú teplo zvnútra slnka, alebo teda z dola konvektívnej zóny na povrch slnka. A pozorovali tam potom ešte povedzme protuberancie, slnečné škvrny a tak ďalej a tak ďalej. A ten problém vlastne tých jasných bodov, ktoré teda tam Štefánik Chore videl, ktoré on tej svojej jednej práci veľmi stručne opisuje, teda sa vlastne svojím spôsobom rozriešil až niekedy v tých 60 70 rokoch minulého storočia, keď sme teda získali snímky v extrémne ultrafialovej oblasti spektra Slnka. Ja som sa to pokúšal v tej svojej knihe vysvetliť takto, že teda za prvé bol mimoriadne čistý vzduch Štefaník, o Štefaníkovej je známe, že mal mimoriadne kvalitný ostrý zrak. Aha. Takže nie je celkom vylúčené, hovorím, je to tiež mhm. jedna z hypotéz, že nie je celkom vylúčené, že práve tie náznaky tých jasných bodov by malo byť teda to, čo sa neskôr potom pozorovalo v tej extrémne ultrafialovej oblasti spektra. Uh-huh. Dobre, ale vlastne Takže preto, ten, jeho, preto, tým... preto, preto ten Mont Blanc. No, <laughs> Kvalita dobre, pozorovania. No, na to som sa pýtal, ale to som obehol s tou otázkou, lebo my sa dostaneme k vedeckým záležitostiam Milana Rastislava Štefánika, ale na úvod toto mňa zaujímalo, že teda, že teda je pre vás evidentne inšpiratívnou osobou a ešte to ma zaujíma na úvod, že vy ste ho tak akoby obdivovali alebo zaujal vás skôr po tej stránke, že bol tak pronárodne cítiaci, mysliaci, alebo po tej stránke, že teda astronom, letec, Myslím, a... myslím si tak, že dohromady všetko, teda aj to uh-huh. pronárodne, teda ako, lebo však vieme teda proste, keď si poznáme teda históriu, teda proste históriu našho národa, tak teda vieme, že ako sme tu teda proste žili. Ale cítil som teda proste, že ten Štefanik je niečo, čo proste v človekovi by v každom z nás malo tak nejak zohrávať takú nejakú vnútornú silu, aby teraz sme sa nebali povedať, áno, ja som Slovák, som hrdý na svoju vlast a vlastne svojou pracou budem mm, sa snažiť tú našu vlast čo najlepšie propagovať. Čiže teda áno, Štefánik mi imponoval ako človek, ktorý mhm. teda vykonal veľmi veľa, teda po, potom ešte teda povedzme v tých časoch, keď už teda bol ako pilotom, keď lietal, keď lietal teda e, v tých lietadlách, no lietadlách to sú také nejaké, ja neviem čo to, ako to dneska <laughs> nazvať, ale boli názor, proste no. prísilný názor, no, jednoducho boli to lietadla lietal na tom západnom fronte, teda ako vieme, on tam bol proste dokonca zostrelený, teda proste všetko to prežil. Ďalej Štefanik mi imponoval ako človek, ktorý, keď som už teda začal sa bližšie zaujímať, teda s tou jeho osobnosťou, imponoval ako človek, ktorý proste veľa cestoval. On vlastne mm. precestoval celý svet. Bol prvým človekom, ktorý teda dokázal precestovať celý svet a to v čase teda, keď nebol internet, keď neboli, ja neviem, mobilné telefóny, keď nebolo telefonické spojenie a tak ďalej. To znamená, kto si toto všetko predstaví, tak musí ho naozaj obdivovať. Ďalej Štefanik mi potom imponoval samozrejme, že aj tým svojim pozorovaniam ako astronomom a vlastne imponoval mi aj preto, že Štefanik vlastne pochádzal z chudobnej rodiny. Štefánik sa musel celým svojim životom pretlkať. Štefánik musel tvrdo pracovať na to, aby sa dopracoval k niečomu, čo teda potom poznieslo až do tej úrovne, teda, že sa stal nakoniec generálom a tak ďalej. Mm. Čiže nebola to cesta jednoduchá, bola to cesta vydláždená tvrdou prácou, tvrdými a striktnými teda podmienkami pre pozorovanie a pre interpretáciu, pre pozorovanie teda nielen vesmírnych objektov, ale aj pre pozorovanie svojho okolia, pretože on totiž sa dosť aj potom spoločensky angažoval, za to teda zasa povedzme vďači Jansenovi, ktorý teda bol v Paríži v tých vedeckých a politických kruhoch veľmi známy, a práve že on Štepanika zaučil do týchto mm. tajov. To znamená, Štepanik tam prišiel ako dedinský chlapec, ktorý si sa povedzme absolvoval predtým nejaké tu školy na tom južnom Slovensku, alebo teda povedzme Sarvaši. Ale stá, a teda potom neskôr v Prahe, ale Štefanik teda bol stále, ja by som to nazval zase tak v úvodzovkách, dedinský chlapec, ktorý mm-hmm. teda nemal za sebou nejakú politickú kariéru, dokonca ako vieme, jeho otec bol evangelickým farárom a chcel z neho mať proste ako kňaza. To znamená, že Štefanik musel dosť tvrdo bojovať aj so svojimi teda rodičmi, aby teda sa mohol dostať na tú dráhu, na ktorú sa dostal. A to svojou pracou to nakoniec proste všetko on dosiahol. To znamená, že ako aj povedal náš premiér, áno, Štefanik je výnimočná osobnosť a treba vždycky z neho si brať ten najlepší príklad, ktorý teda proste, ktorý on svojou prácou, mhm. svojimi činmi a svojimi konaním proste vo svojom živote dokázal. Myslím, že tu už bola spomenutá diplomácia. Samozrejme, tá diplomácia v tom čase bola úžasná. Viete, ja keď som začínal písať teda potom, že aj tú svoju knižku, knihu o Štepaníkovi ktorá tuším uzdrala svetlo sveta niekedy už ako druhá v roku 2005, tá prvá v roku 1990, tak som si tam dovolil povedať takú myšlienku, s ktorou najprv mnohí so mnou nesúhlasili, že vlastne vďaka Štefaníkovi vzniklo Československo. Štefaník bol ten, ktorý v parížských kruhoch zoznámil mhm, Beneša. Beneša s Masarykom a mhm. podobne a teda začali tam vehementne presadzovať to, aby z Československa sa stal samostatný proste štát. Samozrejme zložený z dvoch rôznych národov. A mi povedali, že, že no, možno to tak celkom nebolo. Ale teraz nakoniec jednoducho vidíme, že skoro každý hovorí o tom, že áno, Štefanik bol to kľúčovou osobnosťou, ktorá proste zariadila to, že k tomuto stretnutiu došlo a že tá myšlienka, povedzme, Masarykova sa začala potom naplno rozvíjať a samozrejme tie ďalšie Štefanikové diplomatické zásluhy, teda pri tvorení ako Pittsburghskej dohody a ja neviem, stiahovanie vojsk zo Sibíra, E, to je, to, to je niečo fantastické. Ja som nedávno práve čítal knihu od e, Dušana Podhorského, ktorý sa práve zaoberá takým tým Štefanikom z toho pohľadu, že v akej dobe Štefanik žil, s kým sa zoznamoval a akí teda tu boli povedzme iní vedeckí tvoriví pracovníci. A to, čo Štefanik zažíval a prežíval, teda keď sa v tých vagónoch pohyboval po Sibiri, teda kvôli tomu, aby tam ten mier bol e, pre našu armádu ukončený, a teda by sme sa mohli stiahovať domov, teda je niečo proste fantastické a ja ho obdivujem doteraz, ako to všetko on zvládal. No ja tu ste mi dali teraz niekoľko námetov na otázky, lebo ste toho veľa teraz porozprávali. Už a teraz neviem, kde začať. Musí, musíte tak ma na úvod, ale dobre, však, <laughs> že na úvod sa chcem spýtať túto vec, že my tu na Slovensku máme, už by som to skoro nazval národným športom, že my sa na ničom nevieme dohodnúť. Pokiaľ ide o históriu, my máme vážne rozpory, že napríklad vám poviem, že slovenský, prvý slovenský štát. Ty som bol dobrý, či bol zlý. A teraz máte zástancov, jedni povedia, jo, to bol fašista s Hitlerom, toto. Druhí ho budú glorifikovať do nebies. Beneš. Jedni ho budú chváliť, druhí povedia, že vďaka nemu neviem, hento tam, ty sa popravia a tak ďalej. A môžete nájsť takýchto osobností niekoľko. Pri Štefánikovi tento pocit, možno, možno pri jedinom tento pocit akoby nemám, respektíve jasné, už počul som na Štefánika, no slobodo murára, neviem čo a takéto no, veci. dobre, tak ale, sa ale, hovoria, teraz, hej, sa je. Že, ale, ale za, akože, keď <clears throat> odrátame tieto veci, tak, tak mám pocit, že pri Štefánikovi akoby panuje taká za, na slovenské pomery vzácna názorová zhoda. E, istý písateľ to napísal celkom pekne na internete, keď píše, že na jeho odkaz nadvezujú konzervatívci, liberáli, čechoslovakisti, národniari aj matičiari. Pri jeho hrobe pravidelne salutujú vo svojich typických uniformách neoľudáci. Hej, že, že to je osobnosť, ktorá <laughs> úplne že nezmieriteľné prúdy spája do jedného a že čím toto Ale sa dá vysvetliť? To je nakoniec dobre takto, že ten Štefánik spá, spája teda rôzne tie myšlienkové prúdy, lebo len je teda dôkaz toho, že Štefanik teda bol naozaj univerzálny, že Štefanik bol človek, ktorý teda mal istú víziu alebo teda predstavu o budúcnosti. A vlastne nie len to, že mal tú víziu, budúcnosti, ale že vlastne on všetko robil preto, aby to bolo tak, aby sme nakoniec boli jednotní. Viete, ja, ja ono sa ani nečudujem takto, že áno, jedni sú, keď spomente, ja neviem, spomenuli ste, ja neviem, povedzme, ja neviem, meno Tiso, tak jedni sú za, druhí sú proste, mm. tak sú proti. Ale treba si uvedomiť aj takúto dôležitosť, ja teda nie som historik, ale treba uvedomiť si pri všetkých týchto osobnostiach, že v akej v akej politickej klíme alebo situácii oni žili. Každý konkrétny človek, či už povedzme, keď spomínate Beneša, teda, že nechal Tisu popraviť, či už teda povedzme aj samotný Tiso, oni na sebe niesli určitú ťarchu zodpovednosti za osud celého, nie za osud svoj, ale za osud teda povedzme celého Slovenska, alebo teda celého Československa. A ťažko je niekedy sa rozhodnúť, či to rozhodnutie, ktoré teda povedzme mhm. urobili, bolo dobre alebo nebolo dobre. To nech nakoniec posúdi história. Ja si myslím, že môžeme mať na ľudí rôzny názor podľa politického hľadiska, ale malo by byť niečo väčšie, alebo teda vyššie, kde na danú osobu, ktorá pre nás niečo urobila, by sme teda mali zaujať jednotný názor, jednotný, mm. postoj, jednotný postoj. Nakoniec e, v, takmer v každom národe máte určitú, určitého hrdinu, určitého človeka, ktorý ten národ nejakým spôsobom zjednotil. Mm-hmm. Že a toto by teda malo byť dobre, tak Štepanik, berme teda Štepanika za toho človeka, mm. ktorý teda naozaj proste spája ľudí rôznych e, myšlienkových pochodov, rôznych predstaviteľov rôznych politických strán a tak ďalej. A ja si myslím, že je to nakoniec dobre. To znamená, že Štefanik teda fakt je hrdinom slovenského národa, z ktorého si teda máme brať príklad a máme sa teda od neho veľa čo učiť. A keď ste spomínali v úvode, toto ma ako druhé napadlo, že vy ste ako chlapec boli mhm. inšpirovaní ním, už ste sa tak zaujímali o neho, samozrejme nebol internet, tak na tak, čo sa odovzdávalo ľud, tým, e, viete, ako ústnym, to, podaním. ústnym podaním, to som sa <laughs> hej e, ústnym podaním. A potom vravíte, ale potom prišlo to obdobie socializmu, komunizmu a tam akoby Štefánik sa musel ano, tak to, šte... ma, to ma zaujíma, že, že aký s ním mali komunisti problém a prečo? Prečo bol pre nich hrozbou on? Um, so, Štefánikom, so Štefánikom bol ten problém, že on povedal, že komunizmus, že toto spoločenské zriadenie proste, ja neviem, nechcem teraz povedať, použiť nejaké úplne konkrétne slova, ale jednoducho, že sa do tejto spoločnosti proste nehodí. To znamená, že že buď sme na to nezozreli teda, alebo ako ľudia, alebo teda možno, že naozaj ten komunizmus akože je je nejaká ideológia, ktorá teda jednoducho nie je priateľná alebo akceptovateľná. To znamená proste, no a tým pádom, že Štefanik svojím spôsobom, teda však on dostal vyznamenania od Bielogvardiecov a všetkých proste možných od cára a tak ďalej, teda ruského, tak tým pádom ehm, ten Štefanik ako sa pre, <laughs> prejavil ako nepriateľ socializmu. Čiže tom, v tomto ako celom je. Mm-hmm. A on skutočne teda povedzme tam niekde niekoľkokrát proste povedal, že to, čo sa teda robí v tom carskom Rusku, že to nie je dobre a malo by sa to robiť inak. Uh-huh. Dobre. A ešte ďalšia vec, čo ma zaujímala, to ešte nebude súvisieť s jeho životom, ale čo som vlastne to nastolil tú otázku v úvode, že, že áno, je to tak, že politici o ňom rečnia, no od 89. viac ako kedykoľvek predtým, vždy každý si ho berie do úst, myšlienkami sa inšpiruje, vravím na platidle bol, všade ho vidíme, ocenenie najvyšší rád, ocenenie aj u nás Milana Rastislava Štefánika, či ho my ako často o ňom počujeme. Ale teraz, že to je tá otázka, ja som si nerobil žiaden prieskum, ale tuším, ako by dopadol, že, že čo vy myslíte si, že ten Máme prieskum... my ale naozaj dostatočnú vedomosť o tom, kto on bol, alebo len žijeme v, takej, v takom opare, v takej bubline toho, že áno, veď on bol veľký národovec, áno, generál a to je tak všetko, čo o ňom vieme dokopy. Viete, ja si osobne teda myslím, že Štefánik ešte aj tak nie je dneska docenený. To znamená, keby sme sa teda možno išli teda teraz na ulicu a pýtali sa mladej generácie, kto je Štefánik, tak možno, že polovička ľudí by teda nevedela odpovedať, že kto. Mm. A to je teda podľa mňa dosť veľká chyba, lebo ak teda ten Štefánik bol nejakým pojitkom medzi rôznymi politickými silami, urobil pre nás úžasne veľa, pretože naozaj teda nebyť Štefánika, tak Slovensko v, dnešne, Slovensko v dnešnej dobe neexistuje, to si normálne dovolím povedať, lebo na to sú jednoducho proste dôkazy. To znamená, že tí ľudia, alebo aj na školách tá výchova by mala byť mm, taká korektnejšia a nie s tým, že by takto, Štefanika netreba oslavovať. Štefanik sa oslavil sám. Štefanika treba proste brať si z neho tie pozitívne myšlienky, brať si z neho proste príklad, ako som už teda povedal, tie tri slova, veriť, milovať, pracovať. No ja nič krajšie jednoducho vo svojom živote nepoznám. To znamená, že a vidím to takto aj na tom, že povedzme, keď máme spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, hej, No a väčšinou sme tam ako všetci už teraz takí postarší ľudia. To znamená, že tí ľudia, ktorí sú v tej spoločnosti po tých jednotlivých okresoch, ja neviem, krajoch, mestách, dedinách, teda robia niečo v prospech Štefanika. Samozrejme, vychádzajú aj ďalšie knihy o Štefanikovi o jeho činnosti, o jeho práci a tak ďalej, tak ďalej, ale mm, stále mi tak, aspoň mne teda osobne chýba taký cieľavedomejší prístup k mladej generácii, ako im to názorne povedať, že kto teda vlastne ten Štefánik bol. Mm-hmm. Viete, dneska internet, ja neviem, všetko možné, tablety a ja neviem, mobilné telefóny sú také lákavé, že ja viem, že ľudia tomu nechcú venovať veľkú pozornosť, ale predsa len by bolo treba vštepovať od skorých, od skorého veku, to znamená od začiatku teda od školských hlavíc, že áno, Štefánik bol ten, ktorý teda pre to pre nás teda vo všeobecnosti urobil úžasne veľa a mali by sme si ho cíť a vážiť. Mm. Čiže tým nechcem tak, že by sme mali glorifikovať. Treba Hej. si ho jednoducho proste Áno. vážiť. To je úžasný rozdiel, buď glorifikovaný, alebo teda byť vážený. Mm. Ten no. váž, tú váženosť teda myslím v tom slova zmysle teda proste, že áno, Štefánik mal podiel, obrovský podiel, alebo jeden z hlavných podielov na tom, že teda máme dnes samostatné Slovensko. Hej, len, len ako vlastne mládež natknúť pre tento ideál, viete, to, no, je, to, to, je, to, otázka, to je to, čo že? ja teda neviem, ale malo by sa to teda začať v každom prípade v školách. To znamená, že na tých školách možno, že už na učiteľ, to možno, že by to malo byť lepšie. Ja teraz priznám sa, že nepoznám e, učebnice dejepisu e, Slovenska, teda, ako, čo je teda beží na, na školách, ale možno, že by bolo lepšie, keby povedzme už sa to tam jednoznačne deklarovalo ako teda niečo o Štefanikovi veľmi pozitívne. Viete, ono stále ešte tak nejak Ehm, pre, aj dnes sa to občas dostáva do uši také, e, také hlášky, že avšak Štefánik bol dobrodruh. No, aj keby bol. Ja sa nikdy nepozerám na Štepanika ako na dobrodruha, ale sa pozerám na Štepanika, čo urobil. Mm. A Štepanik teda urobil toho úžasne veľa a okrem toho ten jeho spoločenský život bol mimoriadne bohatý, mimoriadne pestý. Že napríklad, keby sme si prečítali rôzne listy, čo Štepanik teda píše, či už Marii Neumannovej, alebo teda potom kdekoľvek inde, tak to, to bol človek plný ducha v tých jeho vetách, čo vieta Štefánik, tak to je nejaká myšlienka, tak ako ja som teraz to niečo povedal, aby ste povedali, že áno, hneď ste sa toho chytili, to ma zaujíma, to ma zaujíma. E, v tých rôznych listoch, listoch Štefánik proste úžasne dáva inšpirácie pre, pre, pre ďalší život, teda to mm. znamená nielen v tej astronomii, pretože vlastne Štefánik sa astronomii teda venoval od toho roku 1905 do roku 1912, potom teda už bol niečím úplne iným, ale ešte keď sa vrátim k tomuto, povedzme, Štefánik bol zakladateľom francúzskej vojenskej meteorológie. Proste Štefanik založil francúzsku vojenskú meteorológiu, čo teda proste niečo fantastické, čo vlastne dodnes beží. Mm. Hej, to znamená, mal určitú predvídavosť a vlastne tu štefanik Štefanik predvídavosť mal aj vtedy, keď povedzme, <clears throat> pardon, keď sa vrátil z pozorovania na Tahiti a teda navrhol, aby sa teda vybudovalo veľké observatórium na južnej pologuli kvôli čistote vzduchu, kvôli vzdelanosti obyvateľstva, ktorý proste ďalším dôvodom a nakoniec to sa povedzme realizovalo, však vieme, že dneska máme Južné Európske observatórium a teda vlastne na Južnej pologuli je dneska veľa observatórií, hmm. skutočne povedzme aj kvôli teda dobrým podmienkam astronomickým pre pozorovanie, ale z rôznych iných dôvodov. To znamená, že Štefánik nebol úzko prso zameraný teda iba na niečo, ale on mal naozaj taký globálny pohľad a tie mnohé jeho slova sa dodnes, dodnes naplňajú alebo splňajú. Tak Uh, bol to skrátka vizionár. Bol to vizionár, áno. Bol aj vizionár, tak by som to charakterizoval. Aj, okrem <laughs> iného. okrem no, iného. No, poďme my sa trošku tak preletíme tým jeho životopisom, minimálne teda v tých úplne uh, začiatkoch. Eh, tak to, čo ste už povedali, on sa narodil v Košariskách, to bola v tej dobe obec, alebo spadali pod, e, pod Brezovú pod Bradlom, narodil sa teda v rodine evanilického farára. Áno. To je inak jedna z vecí, kde ja vidím medzi vami a ním paralelu, vy ste chceli byť farár. A... On, on zase nechcel byť farár, narodil sa vo farárskej no, rodine. No vidíte, len nakoniec ani jeden, je tu sme farárom proste neboli, ale obidva ja sme urobili veľa. A obaja ste skončili ako astronómovia. A, takže on sa vlastne narodil v rodine evanilického farára, teda v chudobnej rodine tiež, ale hovorí sa o ňom, že to, čo bolo rozdiel od tých ostatných dedinských chlapcov, v čom alebo rozdiel medzi nimi a ním, že tým, že on sa narodil v rodine tohto evangelického kňaza, uh, tak ten jeho otec bol oduševnený <clears throat> národovec, mal doma knihy, časopisy a že tu už sa prvýkrát akoby tento Milan Malý, Milan Rastislav poprvýkrát akoby zoznámil s tými, s tými myšlienkami pronárodnými a akože tam už, tam už sa začala tá, tá taká akože jeho cesta k, týmto, k tomto smere. No ale z toho teda vyplýva, teraz zase ja vás preruším, že Štefánik dostal dobrú výchovu už doma. Uh-huh. To je povedzme to, čo možná, že dneska mladým, teda ľuďom, alebo teda deťom, mnohých rodičov jednoducho proste chýba. Ano, na, nič nie, na nič nie to času. O jeho otcovi je známe, že on mu chcel zabezpečiť čo najlepšie vzdelanie ano, a takisto aj všetkým ano, deťom, ano. inak ich bolo, myslím, 9. 8 či alebo 9. 9, no, však, 9 detí. Milan sa narodil ako 8 dieťa a oni ešte po ňom 8 mali. To znamená 16 detí, ale v tej dobe tak som to aspoň čítal, že v tej dobe ale teda bola veľká umrtnosť, takže prežilo 9 detí z tých, z tých teda 18. Ja, ja sa priznám, že ja som toto potom už tak nejak ďalej nečítal, čiže toto vám nemôžem ani potvrdiť, ani teda vyvratiť. Ja Možno viem, poslucháči že, budú lepšie vedieť. <laughs> Ja isto, samozrejme, však oni sa proste určite akože ozvu, keď to, keď to budú vedieť. keď niečo zle povieme, tak sa ozvu. <laughs> No, takže vlastne narodí sa v takéto rodine, kde už teda otec mu dal veľmi dobrý základ do života Eh, istú časť teda študoval doma v dedine, tam tú základnú školu, alebo ako sa to vtedy volalo, ale potom vy ste hovorili, museli študovať do Maďarska, niekde do... No, on študoval v Sarváši, teda, Sarvaši. v Sarváši, teda medzi tým eh, študoval ešte v Šoproni a študoval ešte aj v Bratislave. Uh-huh. A za, tam sa bola taká, <clears throat> pardon, <clears throat> taká veľká prezieravosť teda jeho otca, jeho rodiny, že on preto vyslal na tie štúdia, aby sa chlapec zocelil. Uh-huh. Zocelil, aby sa naučil jazyky. Hej, to znamená, hej, napríklad hej. Štefaník videl perfektne po, teda po maďarsky, aj keď teda nerad po maďarsky rozprával, ale určite mu to v živote teda hlavne potom v Paríži pomohlo. Takže teda Štefanik teda bol asi aj talentom na jazyky, pretože on nakoniec teda rozprával potom ešte aj francúzsky, teda pokiaľ viem aj vlastne mnohé články písal francúzske, dokonca redigoval hm, Jansenové články vo francúzštine. Takže už tu je teda vidieť, a to je teraz zase vlastne vidíte takto. Ten Štefánik, áno, odišiel do sveta, vlastne začal tú školu, ten svoj život teda štúdium vlastne takto v zahraničí. Je to znamená, keď bol v Bratislave, v Šoproni, v Sarvaši, e, musel sa zoznámiť, musel teda aj zažiť určitú takú, by som povedal, že zase poviem to v úvozovkách, takú vojenskú disciplínu. Musel sa o seba postarať sám. Mm. To znamená, mamka za ním nechodila, neprala mu ponožky, jednoducho si to musel proste urobiť on, možno, že keď si chcel urobiť draňaky, musel si to proste urobiť sama a tak ďalej. To znamená, učili ho k samostatnosti. A tá samostatnosť, ja si myslím, že pre každého človeka je mimoriadne, mimoriadne dôležitá. Áno, človek by mal byť samostatný. A to nielen po stránke, by som povedal, že finančnej, ale aj po stránke rozumovej aj po stránke spoločenskej, lebo čím je samostatnejší, tak tým je slobodnejší. A keď je slobodnejší, tak zase môže vyvíjať rôzne diskusie, alebo môže teda diskutovať na rôzne veci. A práve toto všetko Štefánik mal. A teda potom, ako vieme, teda išla študovať do Prahy. Áno. Štefánik, No. Ale ešte vás zastavím trošku, lebo som teraz našiel ten údaj, tak nie 8, narodil sa ako 6 dieťa. Áno. A ešte po ňom 6 detí, takže boli... <clears throat> tak boli, predsa 6. Boli, na, no, tak, tak potom 6 tie, 6, tie, tie ďalšie 12. deti museli zomrieť, nie? No. Lebo ja stále počúvam, že mali nejakých 8 súrodencov, no, či koľko. oni boli 12, ale tie deti pomreli niektoré, tak. čiže 9 ich ostalo. No a ešte k tomu štúdiu v Maďarsku, tam treba si uvedomiť, že on sa vlastne narodil do Rakúsko-Uhorska, vtedy bola úradná reč Maďarčina, čiže to jeho otec celkom prezieravo urobil, že ho chcel naučiť jazyk, ktorým hovorili áno, teda študovaní áno, ľudia, áno. čiže to bol asi aj ten hlavný dôvod, prečo ho tam posielal. No a skončili sme teda pri tej Prahe, ale ja viem o ňom, že on tam v tej Prahe študoval niečo, čo nesúviselo s, s no, tak astronómiou. Štefánik najprv začal študovať techniku. Uh-huh to bolo v roku 1900, on začal študovať techniku, ale nejak na tej technike sa mu teda veľmi nedarilo, alebo sa mu to jednoducho nepáčilo, tak teda potom prestúpil na tú mm, e, Pražskú univerzitu, teda, proste to je dneska Karlova univerzita, a tam teda začala študovať astronómiu. To znamená, že tá astronomia mu asi nejak tak bližšie lahodila a zrejme mu dávala väčší pocit slobody a väčší pocit možnosti ja neviem, cestovania, aj keď teraz asi vtedy ťažko uvažovalo o cestovaní. Vlastne možno, že už aj áno, pretože on v roku 1902 teda už absolvoval taký, alebo 1903 absolvoval taký prvý svoj prvý svoj e, zájazd, teda v úvodzovkách, alebo prvú, svoju pracovnú zahraničnú cestu, teda keď išiel do Talianska a do Švajčiarska, čo teda mm. vo Švajčiarsku sa naučil brusiť zrkadla, naučil sa teda brusiť, ja neviem, alebo teda, teda vyrábať rôzne filtre a potom v Taliansku teda študoval um, alebo hľadal po knižniciach teda určité podklady, aby teda mohol napísať svoju rigoróznu prácu, ktorá teda, teda sa pojed, ktorá teda pojednávala o tej o jednej, jednom druhu tzv. nových hviezd. Mhm. Ešte k tej, k tej Prahe na doplnenie, on tam akoby už rozbehol aj ten taký svoj kultúrny život tam... Áno, Štefanik bol predsedom Slovenského spolku študentov v Detvan, mal mhm. vtedy ten svoj názov a Štefanik teda bol veľkým obdivovateľom Masaryka. On totiž zrejme chodil ako, ako, ako, ako taký proste človek, zanietený človek pre všetko, pre všetko možné, tak teda ako chodil na tie Masarykové prednášky a tam teda sa potom asi najviac je zoznámil práve e, s tým životom menších národností v tom veľkom Rakúsko, Rakúsko-Uhorsku. A on aj vlastne, mám taký pocit, ale to ma opravte, ak sa mýlim, že on, eh, on aj nejako chcel presvedčiť tých Čechov, aby sa viacej zaujímali o Slovensko, ktoré vtedy bolo akoby ohrozené maďarizáciou a Maďarmi, že chcel získať pre, pre je, túto je, myšlenku. je, to, je to proste celkom možné, ale to práve nebolo také jednoduché zase, viete, oni tiež mali nejaké svoje záujmy, síce oni mali teda viacej slobody, ale teda predsa tiež len boli súčasťou Rakúska-Uhorska, to znamená, tam zase inklinovalo, alebo hrozilo im teda, povedzme to, že budú musieť byť ponemčení, alebo ako by som to skrátka nazval, teda nielen to, že vlastne, keď si uvedomíte, že sudety a proste ďalšie veci, to boli vlastne všetko Nemci, to znamená, že tiež tá česká komunita nebola taká nejaká veľká. Hej, zasa mm-hmm. sa mhm. treba vžiť do, tej, do toho stavu, do tej situácie, ktorá bola v tej dobe, to znamená začiatkom 20. storočia v Prahe vo všeobecnosti ako takom. Ale ako už je teda proste známe, on vlastne ten, ten, ten odboj alebo ten boj menších národností proti tomu útlaku tých väčších alebo tých silnejších ako národov, začínal teda už povedzme samotným štúrom, alebo niekedy v roku 1848. To znamená, že tá myšlienka tu teda permanentne tkvela a samozrejme, že musela prísť doba nejaká hodná preto, aby to všetko skončilo a teda potom mohli vzniknúť, ja neviem, tie jednotlivé samostatné štáty, keď samozrejme tie predstavy teda viete, že boli rôzne, že teda neboli k tomu naklonení, teda hlavne tie veľmoci, ani ja neviem, Maďari voči Slovensku, a tak ďalej a tak ďalej. Ale to, to už je všetko za nami, takže na to treba jednoducho skrátka zabudnúť a <laughs> tomu sa môžem už ani nevrácať. Mne sa pri vás stáva to, že mi ča, čas rýchlo ide. Pozerám na hodiny, 3 čtvrte hodinu rozprávame, máme obrovskú kadenciu rečí túto obaja a, a napriek tomu ešte sme dokopy nič nepovedali, mám ale pocit povedali sme to úžasne viac. A, ale dobre, môžeme si dať takú krátku hudobnú prestávku a končíme kde si tam v tých časoch pražských jeho, ano. kde teda kultúrne začal fungovať. Praha je veľké mesto, tak zostane v Prahe, teraz je tam dokonca ešte aj hokej. No, <laughs> tak to by určite aj on pozeral v tejto no, chvíli. Ten by mal obrovskú radosť toho, keby videl Slovákov s dresmi vlastnými. A, takže končíme kde si v tých jeho takých pronárodných rokoch, keď tak zmýšľal pro slovensky, poprvýkrát vážne. A, a ja som kde si počul, ale zase neviem, či je to pravda, že on mal veľmi v obľúbe pesničku Kto za pravdu horí. Môže to byť pravda? Marušin. Môže, Hej, môže áno, byť? Áno, áno, áno, áno. Tak to jemu venujeme. Ja, te, teda. <laughs> Ale však povedzte ešte, dopovedzte a dáme si potom túto známu pesničku. Nie, nie, nie, <clears throat> teda Štefánik teda bol naozaj veľký národobec, som to nakoniec píše po všetkých svojich, alebo teda veľmi často to spomínam v zahraničí, teda ako bojoval za to, za, za to, aby ten utlačaný a porobený slovenský národ bol raz slobodný a samostatný. Mm. A toto bola, vážení poslucháči, pesnička, ktorá bola pre neho mimoriadne inšpiratívnou a veľmi sa mu páčila, tak si ju poďme v tejto chvíli vypočuť. Oh. No tak tak sme sa tu cez túto hudobnú prestávku zhodli s pánom Rušinom na tom, že asi by dnes, alebo dobre, použijem iné slovičko, určite by dnes Slovensko inak vyzeralo, keby sme sa všetci inšpirovali tými ideálmi, o ktorých sa spieva práve v pesničke uh, To za pravdu horí. Uh, dáme jeden mail, ktorý nám teraz prišiel od Andyho. Chlapci, dobrá debata, takže Slováci. V čestnej slovenskej rodine popri dobrej výchove sa narodí Štefánik alebo hoci niekto iný s veľkým V a čo tak naši ministri? Žiaľ, nemali príliš dobrú výchovu pri tých kúskoch, ktoré vystvrájajú. Keď raz, e, keď raz skončia, hrdinami sa raz určite nestanú ako Štefánik. Nech poďakujú rodičom a čo z nich vychovali. Inak pozdravujem všetkých srdcom Slovák. Tak ďakujeme veľmi pekne za tento názor. A my môžeme s pánom Rušinom, teda môjim dnešným hostom v relácii v prvej línii. Je to človek, ktorý celý svoj život zasvetil astronomii, ako už aj mnohí viete z relácií, ktoré som s ním mal v minulosti. Najmä slnko mu učarovalo mimoriadne a ja sa vždy teším, lebo on sa vždy zamierajava na slnečnú korónu a ja sa tomu ako koróni samozrejme vždy len môžem potešiť týmito, a, týmito a jeho to, bádania. Mňa to, mňa to tiež teší, že môžem o koróne debatovať s koróni. <laughs> no vidíte, ako sme sa krásne ako sme sa my krásne spojili v týchto reláciách našich. Takže my vlastne dnes s pánom Rušinom Uh, jednak uvidíme, možno sa dostaneme aj k tej astronomii jeho, ale o tej Štefánikovskej budeme určite hovoriť, pretože my sme vlastne túto reláciu dnes zaradili z toho dôvodu, že v pondelok sme si pripomínali 96. výročie úmrtia tohto významného Slováka, tak preto sme túto tému vlastne zaradili ku nám do vysielania. A ak nás počúvate od začiatku tejto relácie, tak viete, že ten, tú prvú časť tejto relácie sme skončili kde si pri tých jeho študijných rokoch v Prahe. No ale O Štefánikovi sa hovorí, alebo začína hovoriť už tak vážnejšie e, práve v súvislosti s tým, a to sa tak označuje, že hviezdnu kariéru začal nie v Prahe, nie na Slovensku, ale viacej na západ išiel, konkrétne do Francúzska a že tam sa to všetko akoby spustilo, tam sa to všetko začalo. No, je to síce pravda, ale ak Štefánik chcel urobiť tú hviezdnú ko- e, kariéru v Paríži, tak musel mať k tomu teda predovšetkým dobré vzdelanie. Ja a to teda musel, teda, povedzme teda aj výchovu, a to teda samozrejme, že získal doma, pretože nič nepríde okamžite, ale máte teda vždy pred sebou ešte niečo. Ja by som sa chcel troška tu popraviť, lebo predtým som povedal, že Štefánik začal študovať práve v roku 1900, to je pravda a to už robil Českú univerzitu, on na tú techniku proste odišiel v roku 1898, pretože v tom roku maturoval, takže ospravedlňujem sa. Ono, keď tých čísel je príliš veľa, no tak <laughs> to človekovi v rýchlosti niečo aj nek Áno. Štefánik skončil univerzitu proste v Prahe diplomovou prácou a teraz sa rozhodoval kam ďalej. Uh-huh. Štefánik teda možno, že teda tí profesori vedeli, alebo teda videli v ňom niečo, že má teda väčšie ambície, ako teda, aby zostal teda povedzme v Prahe. Konec som vtedy na hvezdare na Slovensku ako takom jednoducho nebola, to znamená, že nemal sa kam vrátiť, ak teda chcel v tom tej svojej vedeckej práci, alebo teda v astronomii pokračovať ďalej. A Paríž zase na druhej stránke v tomto období bola jednak centrum politiky, jednak centrum spoločenským, jednak teda bola aj centrum vedeckým, teda astronomickým ako takým. To znamená, Štefánik dostal odpad... Francúzsko v tej dobe bolo takto? Áno, teda Francúzsko konkrétne, Paríž, ako mm-hmm. som už spomenul, povedzme ten Jan, profesor Jansen, to bol vynikajúci svetový proste, teda astrofyzik svetového mena, teda boli tam aj potom ďalší takové veci. A to znamená, že ak teda Šefanik teda chcel v tej astronomii pokračovať ďalej, tak samozrejme potreboval sa dostať niekde do sveta. Mm. A takéto niečo, ako my dneska teda máme takisto doktorantské pobyty v zahraničí. teda povedzme človek, tu robí kandidatúru, teda PHD alebo CST, teda po bývalom, a pokúša sa dostať niekde na prax do sveta, aby získal lepšie poznatky, väčšie, lepšie vedomosti, teda aby sa nedalej vzdelával, pretože povedzme, dobre sme síce teda ako astronomia na Slovensku celkom dobre zabehnutá krajina, ale predsa len nemáme toľko možností, toľko prístrojových možností a technické možnosti, ako sú povedzme bohatšie krajiny, kde teda majú väčšie prístroje, kvalitnejšie prístroje. To znamená jednoducho, človek potrebuje nabrať určitý, určitú prax. Čiže Štefanik sa teda rozhodol že jednoducho, že pôjde do Prahy, má tam odporúčajúce, odporúčajúce listy pre Flamariona, teda povedzme pre ďalších. Čiže ten, do Paríža, nie do Prahy. Do, a pardon, do Paríža. No a <laughs> ten problém zasa bol v tom, že Štefanik tam síce odišiel, ale odišiel bez peňazí. Uh-huh. Štefánik sa aj v Paríži na začiatku teda musel proste pretlkať jednoducho ťažkosťami, kde bývať, ako bývať a tak ďalej. A teda Paríž bola známa teda v tej dobe aj tým, že tam teda bolo dosť veľa českých ako Čechov, teda ľudí, ktorí tam boli či už ako maliari, politici alebo ja neviem, umelci a tak ďalej a tak ďalej. Takže on vlastne povedzme to prvé obdobie, pretože dostal síce odporúčujúci list na Medon, to bola, alebo teda vlastne je veľmi známe observatórium, veľmi známa hviezdáreň vo svete aj v súčasnosti, Lenže rejiteľ Žansin v tej dobe na Medone nebol. On, povedzme, ako starší človek trávil proste zimu niekde v Taliansku, aby, kde je predsa len si teplejšie. No tak Štefanik tam prišla teraz čo ďalej. Mm-hmm. Sám stratený chudák. Sám stratený Paríži, chudák. Viete, ono, ono vôbec už taká predstava, že dobre, ja chudobný chlapec bez peňazí vycestujem do Paríža. No tak to je fantázia. A, a, a čo, že vycestujete do Paríža, ale, ale s akým ideálom? Ono sa, on si povedal, že ja idem do Paríža jednak teda chcem sa nejakým spôsobom naštudovať si tú astronómiu, ano. tak idem tam, kde to teda prekvitá práve. Ano. A teraz on si vytipoval dvoch najvi- najväčších astronómov tej doby. Ano. Jansena a tým a Flamari- druhým bol Flamarion. Presne, on mal, on mal vytipovaných dvoch a povedal si, s týmito sa ja potrebujem stretnúť, no, lebo to sú frajeri no, vo svojom no, odbore. <laughs> Vidíte, ale to je taký, to je to, to, že ten Štepanik teda mal víziu, samozrejme tým pádom, keď nie, že mal víziu, teda, že ich poznal. To znamená, že keď ich poznal ako takých, tak musel teda o nich sa dozvedieť z literatúry. Mm neboli Facebooky. To znamená, že Štefanik sa nemohol <laughs> dozvedieť proste cez, cez monitor na Facebooku, že kto je on teda povedzme, alebo kto je Jansen, ale jednoducho, skrátka, on po konzultáciách so svojimi profesormi a potom zrejme z literatúry sa dozvedel teda, že idem tam a teda išiel naozaj za tými najväčšími proste odborníkmi, ktorí v danej dobe pre tú danú oblasť v astronomii skladka boli. A prišiel tam a teraz naraz zistil, že jednoducho Jansen tam nie je. Čo teraz ďalej? Mm-hmm. No tak tú zimu tak nejak prevegatil práve medzi tými českými priateľmi, ktorých teda čas poznal z Prahy, pretože Štefanik sa teda naozaj zapájal úžasne e, do spoločenského a kultúrneho života v Prahe a dokonca sa tak aj nejak tu v úvode píše v jednej knihe, teda, že dosť často navštevoval rôzne kaviárne a kaviarničky. To znamená, že mal kontakt s umelcami, teraz mm-hmm. s mhm. rôznymi teda ďalšími ľuďmi. Na tak Štefán... v Prahe ako aj v Paríži tak potom v Prahe teda ako potom aj neskôr v Paríži, samozrejme. No a Štefanik teda so Jansenom sa zoznámil až na jar v roku 1905. To znamená, tu zimu prežil a to je zaujímavé, že Štefánik sa tam ešte zoznámil s Máriou Neumannovou. A tu Máriu, Máriu Neumannovú, no to je to, čo ja neviem. Ja. <laughs> Stále mi to nedošla. Mária Neumannová podľa všetkého bola dcera jedného českého podnikateľa, alebo veľkoteda podnikateľa, a s tou Máriou Neumannovou, Neumannovou udržiaval písomné styky až niekedy do roku 1912. Ja mám taký pocit stále, že oni možno ako keby, alebo ona ako keby sa volá chcela s ním oženiť, alebo niečo podobné. A to je mienka. Mhm. Moja súkromná. Ako. Proste tie listy písané Marii, Marii Neumannovej sú teda proste sme náterné. Hej. A ona, viem teda o tom určite, že ho aj tak nejak finančne proste podporovala pri tých jeho cestách na zatmenie slnka. Ale no, skrátka, Štefanik tam prežil. No a v tom roku, teda na jar 1905, nastupuje alebo zoznámi sa s Jansenom na viezdárnym medone, ktorý povráva sa, že Štefánik mu opravil jeden prístroj, tzv. vyvevu na jednom astronomickom prístroji a ten prístroj teda začal perfektne fungovať alebo teda pracovať, mohli s ním pozorovať, tak ponúkol Štefánikovi teda miesto, uh-huh. ako v Medone, ale to miesto podľa všetkého nebolo nejakým spôsobom platené. To Takže proste... zaujalo ho toho Jansena, to áno, z najväčších velikánov. Áno, ako... to, to, zase vidíte, to sú také náväznosti, že predstavte si, že príde za vami nejaký človek, on vám nič nič, o, ňom absolútne neviete. A teraz mm, vy máte nejaký problém, on vám ho pomôže, pomôže opraviť a vy si poviete, áno, no tak toto je zrejme človek, ktorého ja potrebujem. Hej. Zas aj tá prezieravosť toho staročkého pána, alebo však mal viac ako 70 rokov, to znamená, že teda ho prijal aj do svojej rodiny a hneď mu teda ponúkol, že môže ísť na, niekedy v lete potom hore práve na ten Mont Blanc pozorovať s ďalším francúzským kolegom, teda to povedzme slnko a tak ďalej a tak ďalej. Je, čiže to je zaujímavé, že, že prídete, nepoznáte sa, ale ten ďalší človek vo vás vidí niečo, no čo teda potom nájde uplatnenie v, v mnohých iných teda oboroch a to nie len akože vedných. To znamená, Štefanik potom teda odišiel na Mont Blanc, tam teda pozoroval, ten jeho prvý pobyt bol katastrofálny, proste vyšperali sa hore. Zostali tam 18 dní bez jedla. Čo, Štefanik vo svojich spomienkach, tak dobre, tá situácia bola úplne iná, ako je povedzme teraz. A tak Štefanik teda píše, že jedli tam nejaký korky chleba, ktoré tam zanechali turisti asi po dvoch rokoch a podobne, až teda potom sa spustili do doliny. Totiž takto, oni tam vtedy chodili s nosičmi alebo so sprievodcami. A oni zišli dole, ale pre nepriaznivé počasie sa už nemohli dostať so zásobami teda hore na Mount Blanc, tak zostali tam potom sami. Čiže to bola katastrofálna cesta. Sám Štefánik spomína, že veľa teda nechybalo k tomu <clears throat> a boli by teda, mohli byť už akože mŕtvi. Mm-hmm. No, takže vlastne tam tedy z toho pozorovania nič nemali, no Štefanik tam potom teda vystúpil ešte dvakrát, a to tuším v roku 1906, čiže sa pred, áno, vystúpil tam potom ešte v roku 1906 a tam teda potom vznikli teda nádherné práce, nielen teda oslnko, ale povedzme so štúdia rotácie, alebo ako sa otáča Venúša. Aj Nesledovali oni Mars náhodou? E, Mars veľmi neskôr sledovali Venúšu a hm. Merkur. Venúšu a Merkur. Merkur, Venúšu a potom sledovali ešte aj Jupiter. Uh-huh. No, ale to bol, tak to bol, to, to, k tomu sa teda veľmi vrácať nemusíme. No zaujímavé potom je to, že Štefánokovi bolo ponúknuté miesto, e, alebo teda Jansen mu navrhol. Počkajte, či by vás preruším. Nešiel pozorovať úplne zatvanie slnka mesiacom. som preruším. preruším vás, lebo toto nemôžem si odpustiť. Tie kôrky chleba, ktoré vrajte, že tam zbierali po, po turistoch, ktoré tam nechali a takto vlastne prežili. To je jedna z vecí, ktorú predpokladám, že tiež ľudia o Štefánikovi nevedia, že on síce veľké veci dosiahol, ale mal to mimoriadne strpčené jednou vecou, on mal obrovitánske problémy so žalúdkom. Ano, on bol ano. hrozne chorlavý. Ano. On bol, vie, a teraz, že a nie je vzlom, to nie, ja to nechcem, aby to vyznelo ako, že sa srandu robím, ale nepokazil si žalúdok tam pri tomto, keď to, to nie, tam je dlho, nie, nie, nie, nie, to, mal predtým. Tak to tu určite nie. je. no tak viete, no tak niekto má ten žalúdok lepší od narodenia, niekto má proste horší od narodenia, to si určite nepokazil tým, ale O Štefánikovi teda bolo známe, že bol choroľavý, on no tuším prekonal detské osýpky ešte niekedy mm-hmm. v mhm. svojom mladom veku, to znamená, že mali takú e, rapavu, tvár, rapavu, proste tvár a podobne. Čiže určite si to nepokazil skrátka tým, len viete, to nikdy neviete, čo, kedy, kde vo svojom živote mm. cítite. No. no, čiže bol chorlavý, veľké problémy so žalúdkom a ešte aj so srdcom mal. Čiže on často chodeval do tých sanatórií rôznych, čo keď tak on nakoniec niečo... potom ešte mal aj potom, po, potom pobyte na Mount Blanku, mal ešte aj problém s očami, pretože mm. tam teda bolo len predsa veľmi veľa toho silného ultrafialového žiarenia. Možno, že tedy tam absolútne ešte nenosili nejaké okulia, alebo teda keď tak nejaké iné nie také ako, že máme dneska s faktorom 10 alebo 15 alebo 20 alebo koľko, ale dobre, toto ponechajme tak troška bokom. A teraz ideme k tomu, že Jansen ho poslal a tam alebo sme ho skončili. pozval, Jansen ho pozval pozorovať úplné zatmenie slnka, ktoré teda bolo v auguste v roku 1905 v Španielsku. Uh-huh. Zas taká zaujímavosť, dobre, on ho pozval, ale každý tam cestoval samostatne. Hej, Jansen veľmi bohatý, tak cestoval v rýchlíku prvej triedy. <laughs> A Štefánik, chudobný proste asistent Jansena, proste tam cestoval vlakom nejakej druhej triedy. Zas to malo tú výhodu, že vlastne Štefánik, áno, bol na pozorovaní zatmení slnka, Jansen mu požičal svoje prístroje, lebo tejto to bolo takto, že čo vedecký pracovník, alebo teda čo astronom, tak teda musel mať svoje vlastné mm-hmm. prístroje na pozorovanie. Čiže Jansen mu ponúkol nejaký ten prístroj na pozorovanie bielej korony, to je tej najvrchnejšej časti atmosféry Slnka, tzv. prevracajúcej vrstvy, čo to dneska je kromosféra. To je tá, ktorá je horúcejšia ako Slnko v jadre. No, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. tam ako na Tá korona je okolo, o, nie, korona má tak teplotu od 1,5 miliónov kelvinov, kdežto jadro Slnka má od 15 do 17 miliónov kelvinov v tom najvnútornejšej, v tej najvnútornejšej časti. Dobre, a na povrchu Slnka je chladnejšie na ako Na povrchu korona? Slnka tam je zima, tam je len 5700 kelvinov. Čiže na povrchu <laughs> Slnka je väčšia zima ako v tej korone. Áno, na no, povrchu. To som no. povedať. Na, áno, na a to povrchu. je taký zvláštny auto, si ani neviete celkom vysvetliť, že prečo to tak je. Či Ale už viete. Nie, časom na to proste jednoducho príde. No. Prídete no. na to, že prečo je na povrchu slnka chladnejšie ako <laughs> hore vo vyšších vrstvách v korone. Eh, no. no, čiže Španielsko. A, čiže Španielsko, takto. A Štefánik teda, jemu sa tam teda naozaj podarili urobiť veľmi kvalitné pozorovania, teda jedno pozorovanie pre bielu koronu, ale pozoroval aj spektrum slnečnej korony a teda špeciálne tzv. tú emisnú čiaru zelenej korony, ktorá sama o sebe teda hovorí, že vzniká o veľmi vysokých, pri veľmi vysokých teplotách, to je teda ako možné vzniknúť, teda môže vzniknúť iba v korone. Ale zase na druhej stránke, ja sa na to teda pozerám z tohoto hľadiska, že dneska to vieme. Štefanik teda vtedy nevedel, lebo jednoducho nemohla byť tá korona teplejšia, ako bol povrch slnka. Už o teplote povrchu slnka sa vedelo, že má tých 5700 kelvinov, čiže korona nemohla byť teplejšia. Takže on ani tú čiaru, alebo existenciu tejto čiary, nemohol nejakým správnym spôsobom interpretovať, ale teraz zmenuje sa o tom, že aká je, čo je a tak ďalej. No a Štefánik teda tam dosiahol teda veľmi dobré výsledky, z toho teda potom vzniklo jeden či dva články, no a to toho Jansena utvrdilo proste v tom, že ten Štefanik teda musí byť... E, že chlapec nejaký, má potenciál. Že chlapík má potenciál. Mm-hmm. A naviac teda je všeobecne známe, že Jansenovci teda mali jednu dceru. A škoda, že tam bol taký veľký vekový rozdiel, pretože tá dcera jeho bola, Jansenová dcera, teda, po Jansenových dcera bola o 20 rokov staršia, ako bol na Vlastislav Štefánik. Tak a keby bolo naopak, to tak nie je taký keby problém. Keby to by no, nebol taký teda býval, <laughs> veľký problém, jednoducho. Čiže oni chceli viac menej prijať aj do, robo, do rodiny, ale Štefán jednoducho proste videl v tom, že nevidel v tom teda jednoducho proste nejakú budúcnosť. No nepáčila sa mu tak. Nie, nie, ja by som to nepovedal, že sa mu nepáčila. Viete, mal zdravý a sedliacký rozum. Povedal by som takto naozaj mm-hmm. dovolil, hej, ale pritom oni ho teda potom aj podporovali, pretože ak ste tu spomínali takto, že sa liečil, on teda povedzme bol niekoľkokrát e, v Grenobli, v sanatóriu, teda hlavne s očami a tak ďalej a tomu všetko potom ako platili, že Jansenovci, hej, čiže mm-hmm. je, je, je to je to naozaj teda záslužná. No on sa potom pre nich teda robil rôzne iné veci, pretože dokonca sa hovorí o tom, že niektoré veci, ktoré potom neskôr publikoval ku konci svojho života Jansen, že vlastne ich urobil Štefánik. No ale dosť na tom takto, že, že Jansen ako riaditeľ observatória v Medone ponúkol Štefanikovi potom aj pracovný stôl, to znamená, že tie rôzne experimenty Štefanik teda mohol vykonávať priamo v observatóriu na Medone. Tie obrázky proste hovoria o tom, že to boli páni, ktorí teda mali jednak brády, ktorí chodili proste v e, sakách do hmm. práce s motýlikmi proste a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že bola tam aj istá kultúra a to kultúra vysoká, spoločenská, teda vysoko, mm, viete, pre, pre, to, pre, pre vyššie vrsty. To znamená, že dalo by sa teda povedať, že astronómia už v tej dobe chodili tak, ako dneska chodia, povedzme, možno mnohí bankári. Uh-huh. Teda tí, čo robia v bankách. No, dosť na tom, že Štefanik teda sa tam dobre uplatnil, no a vlastne potom, hovorím, v tom roku 1906 bol teda trikrát hore na Mount Blancu, to pozorovanie teda bolo naozaj proste vynikajúce. Tam sa zoznámil ja s ruským astronomom Skánským, ktorý teda pochádzal z Pulkovo, Pulko, Pulkovo to je tá, taká, o, také observatórium pri eh, dnešnom, čo to je, Peterburgu, Sankt Peterburgu, človek už ani nevedel, lebo som sa hovoril, že Petro, Leningrad a ja neviem čo všetko ostatné, potom Sankt Peterburg. Dobre, je to proste pri, pri, pri tomto, pri eh, Pulkovo je teda pri Sankt Peterburgu. A medzi tým, povedzme, Štefánik počas toho svojho pobytu v Grenobli sa zoznámil s veľmi známym americkým astronomom Newcombom, ktorý teda e, bol ako taký, ako by som to povedal, ktorý teda robil výpočty alebo efemeridy pre polohy rôznych vesmírnych, e, vesmírnych telies. A keď už spomínam teda to meno Newcomb, tak Newcomb e, bol teda naozaj zasa všímavý astronóm mm a on prispel k tomu, že bolo očistené meno Maximiliana Hela od určitej nespravodlivosti, alebo teda krivdy. Totiž Hel ku konci svojho života bol obvinený, že tie pozorovania, ktoré robil pri prechode Venuše e, na tom ostrove Vardo, v severnom teda proste mori, že falšoval dokumenty. A Newcomb ukázal, alebo teda dokázal, že to absolútne nie je pravda. No, takže Štefanik teda ako pozoroval, no a potom teda vymyslel, že teda pôjde pozorovať úplné zatmenie slnka v roku 1907 do Urat Juve, to je do ako Ruskej, dnešnej Ruskej federácie, alebo to je tam nejaké za Skirkisko, čiže to teda vlastne, to človek sa v tom už absolútne nevyzná. Turkmen, Turkestan, nie? No, Turkestan, áno, lebo to sa menia názvy a no tak hej. ďalej, proste a tak ďalej, tak ďalej a nie som tu o to, <laughs> aby som si všetko teda akože všímal. To znamená, ja tam takú vec doplním, že, že on potom ten pán eh, Jansen, to bol ako jeho veľký chránenie, to áno, mal rád, áno, on áno, ho obľúbil a tak. Ale potom ten pán Jansen musel vlastne, no odišiel z tej, už toho, z tej pozície toho riaditeľa, tej no, hviezdárne Medone. On, nie, on tam bol riaditeľom teda vlastne ako do konca svojho života, ale on zomrel v roku 1907. Uh-huh. Mhm. Niekedy okolo Vianoc, takže Štefanik potom okamžite utekal na pohreb. No ale ten jeho nástupca, ten bol nejaký zlý na Štefánika však. Taký ten teda bol... proste mm, nebol k nemu nejak priazne, bol naklonený a vlastne mm, v dôsledku teda toho potom, keď zomrel Jansen v tom roku 1907 v decembri, tak Štefánik vlastne na Meudol nejako takom skončil. Lebo no ho tento nový riaditeľ vyšmaril stade. No povedzme to tak, ako to bolo, no. pán no, Banšin. No, no, mm, to, vyhodil ho. No, tak to skončil. Nemal ho rád. No, ono, no <laughs> nemal ho rád, nemal ho rád. pretože on mal s tým Jansenom. Takto tie dôvody možno, že sú na to dvojaké. Za prvé takto Štefanik tam navrhol určitý proste určitý zlepšenie jedného prostého prístroja, ktorého práve bol, e, e, ktorého autorom teda bol práve ten riaditeľ, uh-huh. Landers, neviem, ak sa to povie francúzsky. A oni sa tam dokonca pohľadali ako na medzinárodnej úrovni, lebo napríklad ten Deslanders najprv e, ten patent, alebo teda tú novú, tento nové pozorovanie pochválil, vylepšil ho, no a potom ale zistil, že to je asi konkurenčný že je to konkurenčné a že je lepšie, než teda vymysle proste ho na tak ďalej, teda ako späť toho heliografu, no tak povedzme sa rozišli. Teda rozišli sa, ja to beriem takto, že dobre, mm-hmm. rozišli sa. Proste prišiel nový riaditeľ, každý nový riaditeľ si robí určité proste poriadky na svojom pracovisku, to znamená, že Štefánik skončil. Na Medone. Na, skončil na Medone, ale čo teda akože ďalej, ako, hej, lebo on ešte povedzme nejakú podporu na tú cestu za zatmením slnka v roku 1907 dostal z francúzskej akadémie vied. No tak on zasa medzi tým sa teda Štefanik zoznamil s ďalšími bohatými ľuďmi v, v Paríži teda, no a tak vlastne predložil do Parížskej akadémie vie takýto skrátka návrh, že ide hľadať nové miesto pre výstavbu observatória v Severnej Afrike, tak teda odišiel do Afriky, tam precestoval Tunisko, bol aj v Alžíri, teda dostal sa možno asi nejakých tisíc kilometrov e, až na Saharu, tam sa povozil na ťavák a teda zistil nakoniec, že tie miesta pre pozorovania v Afrike nie sú celkom dobré a to z tohoto dôvodu, že to je vlastne tá severná časť Afriky, no teda keď sa pre, prekročí teda Vysoký Atlas, tak to je už vlastne púšťa. Stačí, keď na púšti sa fúka slabý vietor, mm. máte okamžité veľké množstvo zvireného prachu a piesku a vrátil sa teda domov. To znamená, že Štefanik sa teda vrátil domov a v tom roku 1908 zistil, že sa organizuje výprava Domov do Paríža, myslíte? Domov, á, domov do, no, áno, samozrejme, domov pardon, áno, vrátil sa do Paríža. A Štefanik teraz zistil, že sa organizuje výprava francúzska na do Antarktidy. Tak chcel teda s tou výpravou odcestovať do Antarktidy. Dokonca vlastne tá akadémia by mu bola aj bývalá cesta schválila, boli by mu dali finančnú podporu na to, ale ukázalo sa, že nebol ešte francúzským občanom, mhm. to znamená, nemohol cestovať na francúzsky pás a tak tá cesta mu bola zarazená. To znamená, Štefanik nakoniec to výpravou so Šarkotom do tej Antarktidy neocestoval. Uh-huh. Mhm. No a takto sa proste potuloval v Paríži a v roku 1909 zase potom prišiel s takou myšlienkou, že v roku 1910 nastane prechod komety Heli popred slnečný disk, tak sa teda rozhodol, že pôjde tento prechod komety pozorovať na, na Tahiti. Ja. To bolo ako na... No už sme tu, už sme doma. <laughs> Už ako sme na, doma. na, na, teda to francúzske, na, tú, francú, na tie francúzske državy, teda ďaleko proste od, od samotného Francúzska ako takom. No treba povedať, že v tej dobe to bola veľmi zaujímavá myšlienka, totiž jedno pozorovania bolo urobené predtým, no či bolo pravdivé alebo nie, ja som do, o tom dokonca napísal taký krátky článoček do Kvarku asi pred troma či štyrmi rokmi. Totiž takto. My dneska vieme, že kométy to sú vlastne také malé telesá, je to vlastne smrznutý ľad s veľmi nízkou teplotou, okolo minus 200 stupňov, možno že ešte aj viacej, kde sú teda aj prímesi kameňov, rôzneho prachu a tak ďalej, tak ďalej a že v podstate kometa nemá povedzme väčší priemer ako nejakých, ja neviem, 20 až 40 km, dokonca sú ešte aj menšie komety. Mm. Ale keď tá kometa príde bližšie k Slnku, tak tým, ak sa začne ten materiál vypárovať, tie častice sa začnú uvoľňovať a tlakom slnečného žiarenia sú odtlačané od Slnka proste smerom prišli. Kometa má dlhý chvost, to samozrejme celkom ako dobre nevedeli, tak si mysleli, že keď tá kometa príde pred Slnko, takže ona vlastne v tom mieste pohltí slnečné žiarenie a že na istom mieste slnka teda bude tmavšie miesto. Aha. No, viete, no, ako hey, máte, no, jasné, máte, ako máte, zatmenie, máte zatmenie slnka a mesiacu. No, mesiac no, no, je no, veľký, no, no, no. na celé. Slnko jednoducho proste, no, no. slnko nevidíme svietiť. A teraz si predstavte, že máte, alebo keď prechádza Venúša po slnečný diskej, no. tiež tam vidíme taký čierny plášik, to je ako tá Venúš. Tak sa teda mysleli si, že keď tá kometa bude prechádzať po slnečný disk, to znamená, že bude tam vystupovať ako nejaký čierny pláčik úvozovkách mm. takto, aj? lebo mhm. pulcuje žiarenie, ktoré to slnkaku ako napríklad... Áno, uvidia tieň. Je to uvidia, no ani nie, že tieň, ale jednoducho, že to teleso sa na to proste na ten slnečný povrch bude premietať. Je ale zaujímavé, že to pozorovanie, ktoré bolo robené predtým, tak ono sa ukázalo, že, no, že vlastne tá kometa by sa nemala objavovať ako tmavé miesto, ale práve ako na svetlé miesto. To znamená, mne, je celkom, teda, mne to celkom jasné nie je teda prečo ako svetlé miesto, ale dobre. Štefánik teda si povedal, dobre, pôjdem tam pozorovať a v tej dobe teda ešte plánoval obrovský strach, lebo sa rozprávalo takto. Dobre, keď tá kometa bude pred Slnkom, to znamená, že tie uvoľnené častice z komety budú prúdiť priamo na našu Zem, tá kometa môže obsahovať kianit, ten kianit môže byť nebezpečný pre život na Zemi, čiže môže to ohroziť život na Zemi ako taký. Hej. To znamená, že mm, on o tom aj robil také nejaké rôzne rôsovory, prednášky, medzi tým sa už zoznamil s nejakým americkým veľvyslancom v Berlíne, pánom Hillom a tak ďalej. To znamená, jednoducho dostal súhlas, aby teda mohol na to Tahiti proste vycestovať. A skombinoval to tak, že pôjde v roku 1911 priamo z Tahiti pozorovať úplné zatmenie slnka na súostrovie Tonka na ostrov Vavau. A tu sa vidieť teda, že ten Štefanek teda musel byť aj dokonalý proste astronom, pretože on si dokázal vypočítať, aj s pomocou možno nejakých priateľov, že kde presne to zatmenie slnka teda z toho súostrovia Tonga bude viditeľné. To si v tej dobe museli rátať No, ono, síce takto, no, no, takto robila to nejaká skupina ľudí, ale teda proste Štefanik ako taký musel to dokonale teda preštudovať, teda viete, aby si to všetko zladil. Teda dobre, idem na Tahiti, tam teda pobudem nejaký sta- čas. No 10 už, mesiacov tam pobudol. 10 pobudol, áno, ale on už tedy mal pripravený takýto plán, že vlastne na, na Tahiti postaviť si takú nejakú provizornú hvezdárň, pretože o sebou teda viezlo celkom slušne ďaleko, a povedzme o priemere objektívu 20 či 25 cm, s ohniskovou dĺžkou nejakých 3 či 4 metre. A teda, že odtiaľ potom pôjde ďalej. To znamená, že tá jeho predstava bola nielen to, že idem pozorovať kometu, a teraz zostanem tam, budem budovať hvezdáreň a teda potom pôjdem tam. Hm. To je teda ako fantastická proste vec do, dobre, ale to zasa teda vyplýva z toho, že teda bol svojím spôsobom voľný, bol teda slobodný človek, že nebol viazaný striktnou pracovnou dobou, ja neviem, 15. Mm. Ja neviem, júla musím byť v práci od 7 hodiny a tak ďalej a tak ďalej. Hej, to znamená, že Štefanik na jednej strane teda pracoval ako v astronomii, ale na druhej stránke proste stále bol ako takým voľným, neviazaným človekom so slobodou cestovania po svete. Hmm. To treba mať ako jednoducho skrátka na pamäti. No, no, čo sa stalo? Toho 18. maja keď tá kometa mala popred ten slnečný disk prechádzať, tak jednoducho bolo zamračené a teda Štefánikovi všetko vyšlo na zmar. Hm. dneska už je teda úžasne, teda už je jasné, že Štefánik okrem toho teda mal tam nejaké určité obchodné záujmy. Teda on sa sa spoznal s nejakými teda ľuďmi, teda bohatými francúzmi, ktorí sa snažili teda na Tahiti podnikať a dokonca sám Štefánik navrhoval, teda, že kúpi jeden ostrov, Tuban, aj keď dneska sa rozchádzajú názory, či je to Tubak, či Tuban. Oni sú tam totiž dva podobné atoly a na tento atol chcel proste presídliť Slovákov, teda hlavne zo Spojených štátov amerických, teda aby tam pestovali, pestovali kokosové orechy a aby z kokosových orechov teda robili kokosovú múčku, aby z toho obalu, ja neviem, sprietali lana a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A vstúpil teda do kontaktu s ďalšími, teda povedzme, ľuďmi, ktorí teda z tej francúzskej Polynézie boli vo Francúzsku. Čiže jednoducho sa poznali. Hmm. No, Štefánik tam teda, hovorím, už išiel cieľenie s tým, že tam si založí provizornú hviezdareň, čo nakoniec proste aj urobil. Na Tahiti. Na Tahiti. Uh-huh. Proste s tým, že tá hviezdareň, hviezdareň mala priemer kupole 8 metrov. Čo samo o sebe už je teda slušná práca, že to tam s tými robotníkmi teda proste svojimi dokázal urobiť, teda, že to teda bolo urobené z plechu. No ale zistil jednoducho, že tie finančné prostriedky, ktoré teda mal či už tej svojej činnosti obchodnej alebo z nejakej proste inej činnosti, je málo na to, aby on tú hviezdareň mohol prevádzkovať. A Štefánik teda okrem astronomie tam teda začal robiť potom meteorologické pozorovania, sa bola tam taká predvídavosť, pretože Tahiti malo teda ležať na, <clears throat> alebo teda ceste, <clears throat> cestou sú ostrovie teda mali, mali prechádzať námorné cesty v štile do Spojených štátov amerických, to znamená, bolo potrebné určiť polohy ostrovov, nejako dneska, že máte GPS, prídete kdekoľvek na svete a hneď viete, že kde ste, tak v tej, tej dobe to nebolo známe. A Štefanik tam teda potom ešte zdôraznil, že treba podporovať, teda chcel skúmať aj e, vodu, toky vody, zrážky, no proste všetko možné. A teraz tým, že treba ešte aj vzdelávať ľudí. To mhm. znamená, že aj keď to boli tahyťania, tak zasa pamätal na to, že ľudí treba vzdelávať. Čo teda on permanentne proste tvrdil, pretože on mal taký známy výrok, už teda potom povedal neskôr, že, že veril som, že prispel som k e, veľa chrámu človečenstva, svojou teda prácou a za veľkram človečenstva teda považoval vedu, vedecké poznatky. No, že Štefánik tam sa potom nepohodol s týmto, e, so správcom samotného Tahiti, pretože ten chcel, Štefánik chcel po ňom peniaze, ten mu to potom nechcel dať, no tak Štefánik zas po rôznych konzultáciách, to už bolo potom neskôr, prišiel na takú geniálnu myšlienku, aby sa tá hviezdarina Tahiti postavila v spolupráci so zriadením telegrafnej stanice, aby teda bolo priame spojenie cez telegraf medzi Tahiti a Francúzskom ako takým. Hej? Mm-hmm. Ale to už teda bolo potom neskôr. Štefanik potom odišiel pozorovať to zatmenie slnka. Na ten ostrov Vavau. Na, na ten ostrov Vavau. Tam zase boli proste určité prekážky, zasa sa tam boril s <laughs> problémom peňazí, ale kde kto mu pomohol vrátane, ja neviem, samotných námorníkov a ja neviem, myslím, že nejakých mníchov z toho, toho z Austrálie No a pozorovanie teda bolo veľmi úspešné, tam Štefanik napríklad v svojej práci píše, že teda si všíma, že ak, aká, ako teda vyzerala samotná slnečná korona, teda tam, kde e, bola menej svietivá, menej jasná, no tak tam sa doslova zmenuje, že snaď tu chýba hmota. Čo dneska teda vieme, áno, sú to oblasti koronálnych dier, ale vtedy nejaký termín koronálna diera sa nepoznala, to je teda miesto nižšej hustoty a teploty v slnečnej korone a tým pádom akože menej svieti. No a odtiaľ sa teraz Štefanik rozhodol, že bude cestovať cez Austráliu a Ceylon teda domov, takže sa vlastne vrátil až v tom roku niekedy 1911 niekedy na jeseň doma. No a medzi Čiže v teda- Brazílii bol medzi tým. Medzi, no, do Brazílii až v roku 1912. Uh-huh. Mhm. A to už bol taký zamožnejší, pretože v tomto období Štefanik už mal svojho tajomníka. To bol králiček, to bol český zase taký nejaký proste Čech, teda, ktorý e, žil ako v Paríži. To znamená, že keď si mohol dovoliť nájsť tajomníka, tak už musel byť troška zamožnejší, pretože zrejme ho musel zaplatiť. To znamená, že ten Štefanik tam, bo to satmenie slnka v Brazílii porob, potera, pozoroval, to znamená sa tam zasa s význačnými astronomami, ale to zatmenie slnka bolo neúspešné lebo bolo zamračené. To znamená teda, že vyšiel ako úplne na zmar. No a potom pozoroval Štefanik ešte jedno prostencové zatmenie slnka e, pri Paríži v Kormej a Štefanikovou snahou bolo teda povedzme okrem iného aj zistiť, že ako dlho je možné pozorovať koronu buď pred úplným zatmením slnka, alebo teda po úplným zatmením slnka <clears throat> mesiacom. To je taká, v tej dobe to bola veľmi zaujímavá otázka, teda, lebo vieme, že tá korona je veľmi slabá, že kedy ona zanikne v tom jase samotného slnečného žiarenia. <clears throat> No takže vlastne Štefánik potom v tom roku 1912, e, no, už mal teda potom veľké plány, on teda v roku 1912 sa stal e, francúzským občanom, on po navráte z Tahiti domov venoval tú provizornú hvezdáreň na Tahiti, Francúzsku, teda to znamená, aby sa vláda o ňu starala, no a teda prišla s tou myšlienkou, teda, ktorá sa prezrazovala v Parížskej akadémie a potom cez rôznych známych vo vláde, aby súčasťou tej telegrafnej stanice na Tahiti bol súčasť, áno, telegrafnej stanice na Tahiti, teda proste bola aj hvezdáreň, mm. Hm. čo nakoniec bolo schválené, ale prišla prvá svetová vojna, medzi tým Štefaník teda ešte odišiel do Severnej Afriky hľadať miesto pre výstavu mm. nového observatória, tam sa dozvedel, že je nositeľom <laughs> toho riteľského kríža, proste vypukla prvá svetová vojna. Ale zabudol som tu teda ešte povedať, že vlastne rok 1913 bol pre Štefanika takisto veľmi zaujímavý. <coughs> On odišiel, lebo bol vyslaný ako robiť prestavbu hvezdárne do Ekvádoru, do Kita, do hlavného mesta Kita ale tu už bola cesta viac menej politická, diplomatická, len celá tá diplomácia bola zakrytom, teda proste rúškom toho tajomstva, pretože na um, ostrove na Galapagoch mala byť postava jedna teda medzi stanica, medzi Tahiti a samotným proste Francúzskom. Nejako, hej. A vtedy sa teda už dobudovával panamský prieplav a práve Štefanik bol takou dobrou osobnosťou, ktorá akože pod družkom astronomie teda sa bude zaujímať aj o, ja neviem, panamský prieplav, hej. Mm-hmm. Aj teda sa bude zaujímať o tie, o, o tie Galapágy, o tento ostrov a tak ďalej a tak ďalej. A nakoniec sa mu to všetko perfektne podarilo urobiť, som ta, sa tam stretol s prezidentom a s ďalšími. A ja keď som v roku 2005 navštívil Ekvádor a teraz stretol som sa povedzme s riaditeľom Tufíňom tej hvezdárne, nie Tufíňom, e, s riaditeľom tejto hvezdárne kvite, tak úžasne mi ďakovali, že ako Štefánik Hmm. Ako oni ďakujú Štefaníkovi za to, hmm. že po jeho pobyte sa celá hvezdárne tam zrekonštruovala. Práve tam na, načeli, teda pri hvezdárni, pri vstupe do hvezdárne, teda vysí obr- teda veľká socha. A tak, na, e, e, taká pamätná tabuľa Milanovi Rastislavovi, povedzme teda Štefanikovi za to, že vďaka nemu došlo k veľkej podpore um, mm. astronomie ako, ako na Tahiti. No v 2013 to bol naozaj pre neho zaujímavý rok, aj z toho titulu jemu v, tej, v tom roku zomrel otec. On sa aj v tom čase po Paríži vrátil do košarí z rodných. Áno, áno, to bola jeho posledná návšteva. Tu ideme robiť teraz taký predel hudobný, teraz sa mi to hodí a predstavte si, že potom ako jemu v tom 2013 zomrel otec, on si vám dal do hlavy takúto vec, že on sa natrvalo usadí na Tahiti mal chvíľu v pláne takú vec. Áno, no tak ja sa mu ani nečudujem. No a tam som to chcel presne nasmerovať. Tam som to chcel presne nasmerovať, že počujete na Tahiti, však čo už tam je na tom Tahiti? kde tam chceli ísť medzi tých domorodcov, však tam musí byť nuda. Ale tie domorodky sú veľmi pekné. Kade <laughs> viete? <laughs> však som tam bol. Vy ste boli, veď práve. <laughs> Vy ste boli tiež na Tahiti, vy ste boli na atole, at, atole Tata Koto. Tata Koto, presne tak. ste sledovali, sledovali zatmenie slnka. Zatmenie slnka v roku 2000, koľko to bolo? A už ani neviem, 10? Dávno, 2010, dávno. 2010, tak tiež no, taká paralela medzi vami a Štefánikom, áno. že obaja ste naštívili. Áno, to už bola taká moja cesta po Štefánikových stopách. keď ja, teda nebola, nebola, nebola teda špeciálne za týmto účelom, teda aby som, išiel, aby som išiel po stopách Štepanika, ako to robil nebohy teda Ferko Kele, ale ja som tam išiel pozorovať samotné zatmenie slnka na no tým pádom, že som musel nejaký čas teda bývať na Tahiti, pretože povedzme ten atol Tatako, to je ďalšie dve hodinky letu od, od samotného Tahiti, ako od toho hlavného ostrova, no tak tam už bola položená taká teda bola postavená taká socha Milana Rastislava Štefanika. Na, ta, na, na tom na, na Tahiti. Nie, nie, na, na Tahiti, teda na tom mieste, kde stala tá jeho hviezda, mm-hmm. teda predpokladanom mieste hviezdárne, lebo viete, medzi tým tam sa to všetko akože zarastlo stromami, všetko mm. možné a tak ďalej a tak ďalej. Ale jednoducho, tam som bol pri tom pamätníku a tam som si potom urobil takú peknú fotografiu aj z jednou tahy, pardon, ani nie tahiťankou, ale s jednou slovenkou. <laughs> Opatrne teda neviete, a nie, nie, nie, a nie, môže, môže počúvať. A s jednou francúzskou, teda s jedným francúzským dievčatom, pretože povedzme aj teraz, to Tahiti alebo francúzska Polynézia, teda akože je samostatný štát, ale pod takej tesnej náväznosti a v tesnom zväzku s Francúzskom. A povedzme, vojenskú pomoc francúzskej Polinezii zabezpečuje francúzska armáda aj v súčasnosti. Aj, Čiže hm. povedzme, francúzsky vojáci a dôstojníci prichádzajú na Tahiti alebo do francúzskej Polinezie slúžiť na dva roky. A práve že tá, ten pamätník Štefanika sa nachádza v tej lokalite, kde sú postavené byty pre francúzskych vojakov. Takže No, povedali ste takú vec, že vy sa ani e, Štefánikovi nečudujete, že tam sa chcel natrvalo usadiť. Vy ste tam teda boli a ja som s vami teda už v tej dobe tesne po tom vašom návrate, povedzme, robil nejaký rozhovor a vy ste sa mi vtedy javili dosť uveličení z toho, čo ste tam zažili a videli, tak povedzte, že čím vás to tak upútalo, vôbec to Tahiti, ten Tatol, Atol Tatako, to čo, čo, kvôli čomu? <laughs> No tak konkrétne atol Tatakoto, viete, to je, to je taký bezstarostný život. Hej? Tam na tom atole Tatakoto, ktorý ja teda mal, neviem, dĺžku nejakých 15 kilometrov. To je ostrov v mori proste, hej? Že atol, to, no ani to, nie, nevieme... to ani nie ostrov, takto. Tie atoly <laughs> od ostrovov sa odlišujú tým, že ostrov, to je teda povedzme nejaká jedna súvislá plocha uh-huh. v mori. Hej. Buď nízka, alebo teda akože vyššia. Kdežto atoly, to je to je taký polkruh, alebo tri štvrtina kruhu v mori, kde uprostred toho atolu je takisto more. Uh-huh. A tam volá, kedy bola úžasne vysoká proste hora, ktorá v dôsledku rôznych geologických proste pokodov, pokodov teda klesla znova na dno. Ako, hej. Čiže atoly sa vyrastli teda nejak proste z mora. Na okraji tejto hory teda povedzme takto, si predstavte, že máte tu, čo tu máte taký nejaký blízky kopec? Urpin. <laughs> Urpin. Si predstavte, že okolo Urpína že Urpin by ako takto klesol dole, teda uh-huh. úplne dole do zeme a to, čo je tu na okolí toho Urpina, to znamená na podhorí, toto by zostalo akože vonku. Hej. No tak toto vlastne tvorí atol. Hej, čiže ten atol od ostrova sa odlišuje tým, že atol má uprostred seba normálne morskú vodu s tým, že cez nejaké nižšie miesta toho atolu, po obvode toho atolu, tam tá voda do mora, teraz mora prichádza do, do toho, do toho stredu, ako je to ako laguna. Teda, no. Čiže Dobre, takže ten, ten atol bol dlhý po tej jednej strane tej súvislej zeme nejakých dlhých 15 kilometrov, široký nejak 200-300 metrov, žilo tam dohromady nejakých 500 alebo 600 ľudí, teda v dnešnej dobe sa už teda živili teda plodmi e, nielen z kokosových e, spálien teda a z toho, čo si tam dopestovali, samozrejme nie zeleninu, Dneska tam teda samozrejme dostanete kúpiť všetko, ale taký pokojný život, viete, nikto vás nenaháňa do práce, chcete tak robíte, keď nechcete tak nerobíte, ale ľudia sú všade snaživí, to znamená, že aj na tých atoloch sa snažia si vylepšovať svoje životné podmienky, snažia sa proste e, lokálne pracovať, hovorím v tej dnešnej dobe, kde teda už je doprava aj letecká, aj námorná, tak stavajú si tam cesty, rozvíjajú turistický ruch a tak ďalej a tak ďalej. On má na tom kuse 18-kilometrovom pláci. Tam... Áno, ale dobrá, to, to, to, tam tí ľudia žijú teda povedzme na, nejakom, na nejakej ploche kilometrka, 2 kilometre, ten zbytok to bolo proste čisté palmy, mm. teda, ktoré sa teda používali jednak ako drevo, teda jednak na kokosové orechy a tak ďalej, ale e, tá aktivita tam bola proste fantastická, dokonca na tom atole tak, tá, tá, tá, tá, tam teda boli veľké rádiové antény, však tam som telefonoval domov v manželke, proste dneska tam funguje internet, viete, ten, ten život dneška je úplne iný, ako bol vtedy. Hej? Mm-hmm. Ale jednoducho na tom, a zase tá sloboda, hej? Viete, nikto vás tam do ničoho nenúti. Jednoducho, ak chcete žiť, musíte pracovať. Keby ste nepracovali, tak zomriete. Nikto by vám tam nejakú proste podporu nedal, ale práve tá vnútorná sloboda, samozrejme, že teda ľudia potom žili z toho, čo si ulovili ako v mori, ako rôzne ryby a tak ďalej a tak ďalej, ale No, sú, takí, sú taký kľudnejší tí taký ľudia. pokojnejší život. Ako Pokojný život. <laughs> No, čo, čo sa dá, ako sa to dá lepšie opísať, ako keď si pustíme nejakú pesničku, ktorá vlastne pochádza práve niekde odtiaľ keď sme robili prvý rozhovor, to bol, tak vtedy ste mi priniesli na kľúči tú pesničku a vrajte, toto si musíme pustiť, lebo to je úplný obraz toho atolu, ako sa tam žije, ako to tam funguje. Áno, myslím, že táto piesen to veľmi teda pekne, teda perfektne vyjadruje, teda to, čo vyjadruje piesen, to je vlastne cítenie tých ľudí, ktorí ju proste pripravili, aj tých muzikantov, ktorí ju potom akože nahrali. Tak, tak takto nejako to tam vyzerá. Podľa tohto si môžete predstaviť, že prečo sa tam zapáčilo nie len môjmu dnešnému hostovi Vojtechovi Rušinovi, ale prečo špekuloval aj samotný Milan Rastislav Štefánik, že on by tam hádam aj mohol ostať žiť. myslím, že z tejto pesničky je celkom jednoznačné a pochopiteľné, prečo sa tam obidvom týmto pánom páčilo. Naozaj keď si chcete predstaviť niečo, že zhruba ako to tam vyzeralo, tak si predstavte tú najkrajšiu možnú lagúnu, takú tú úplne priezračnú, priezračnú azúrovo-modrú vodu, teraz do toho tie stromy, hory, šum, a šum, šum mora. Petra v korunách palien, teraz šum mora. A k tomu všetkému domorodkine. Omenčené kvietkami. Presne takto to tam v tejto chvíli vyzerá. Doslova sa tomu hovorí ako raj možno, na zemi. Možno, že za času, za čas Štefánika tam bolo ešte krajšie. <laughs> No, môže Nebolo byť. to také civilizované ako teraz. Môže byť. <laughs> Štefánik mal tú výhodu oproti vás, že vám, vy ste tam boli 10 dní, on tam bol 10 mesiacov. Takže je celkom pochopiteľné, že sa rozhodol tam aj bývať, ale nevyšlo mu to nakoniec, eh, lebo francúzska vláda, alebo myslím, neviem, kto s ním mal iné, iné, iné plány. Potom to, čo ste spomínali, že išiel joj, teraz neviem, do ktorých častí, to si už presne ani ja nepamätám. Ale skrátka viem, že mu nevyšlo, nevyšiel ten zámer tam ostať žiť, ostať tam bývať. No a pozerám, že máme poslednú polhodinku do, do konca relácie, tak musíme sa mi už od týchto jeho vedeckých e, dobrodružných výprav posunúť kde si ďalej. A totiž to k jeho kariére vojenskej. Tam sa to vlastne všetko začalo. Teraz neviem, či to bolo mimo jeho síl, alebo nejak on to predvída, lebo tiež sa o ňom hovorí, že aj tieto veci vedel akoby dopredu už očakávať. No skrátka prišla prvá svetová vojna. A tam sa rozbehla práve vojenská kariéra Milana Rastislava Štefánika. Vravím, niektorí ľudia hovoria, že e, vôbec ho akoby toto nezastihlo, nejakého nepripraveného, že dokonca on to už niekoľko rokov predvídal a vo vojne videla akoby hlavne možnosť osamostatnenia sa Slovenska. Čiže aj to, nie že privítal, ale že videl v tom isté pozitívum, že mohlo by sa niečo dať urobiť s týmto že spoločný štát Čechov a Slovákov by sa dal vybudovať. No, však, ale tá myšlienka, teda, ako ja som to tu už vlastne aj spomínal, že vlastne celé to národo-oslobozovacie hnutie teda vzniklo ešte teda v tej polovičke 19. proste storočia, no a Štepanik zrejme nepochybne o tom všetkom teda vedel, o tom zrejme teda diskutovali úžasne veľa, alebo úžasne často v Prahe. A teda pokiaľ ja si spomínam, tak Štepanik teda, keď sa stretával s rôznymi bohatými ľuďmi vo Francúzsku, tak im teda opisoval, aký, ako my Slováci tu žijeme, teda povedzme, ako teda nemáme sa ako celkom najlepšie a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že on permanentne teda horlil za to, aby došlo teda k vyrovnaniu teda tých rôznych národov a národností teda v rámci nejakého toho spoločného štátu. Viete, ťažko povedať takto, či Štefanik niečo predvidel alebo nepredvidel. To sa dneska už môžeme na to pozerať, alebo hypoteticky môžeme teda uvažovať, že, či áno alebo nie. Ale určite Štefanik určitý rozhľad a teda prehľad mal. Ja to budem dokumentovať na takomto maličkom príklade že teda keď Štefanik odcestoval mm, do Ekvádoru, teda už ako, mm, ako síce astronoval s tou politickou proste misiou ohľadne stavby e, tej telegrafnej stanice, no tak povedzme, on aj dával do tých správ a teda píše potom aj vo svojich rôznych spomienkach alebo v tých poznámkach, teda, že, že končí sa, končí sa stavba panamského prieplavu. Ten panamský prieplav bude mať obrovský ekonomický a vojenský proste význam pre, pre Američanov ako takých. Samozrejme, že v rámci teda rozdielovania si mm, sfér, sfér vplyvu, vplyvu o to povedzme mali záujem aj Angličania, mali záujem teda o ten panamský prieplav, teda povedzme aj Nemci, mali záujem teda Američania vlastne stávali. To znamená, že áno, Štefánik pri tej svojej rozladenosti musel cítiť a tušiť, že áno, určite tu k niečomu takému proste dôjde, že asi môže vzniknúť niečo katastrofické. Samozrejme, že nikto, a teda ja osobne neverím, že by Štefanik sa na to bol býval nejakým spôsobom tešil, pretože Štefanika ja považujem za dosť mierumilovného človeka, podľa toho, čo teda o ňom hovoria e, rôzni iní, keď s ním teda proste žili a tie jeho rôzne spomienky a tie jeho rôzne proste listy, ktoré adresoval rôznym priateľom domov. a to som asi ja nechcel takto, že sa tešil na vojnu. Ale Nie, skôr, že ja viem, ale, možnosť, tá, ale áno, že... áno, videl, áno, tú možnosť Hej. teda proste ako teda potom, že určite vyle, viete, lebo takto určite už potom teda, keď vypukla teda vojna, keď on ako teda letec išiel bojovať, alebo teda lietať na tie, na tie jednotlivé, povedzme, fronty, tak tá myšlienka teda nemohla skrstnúť okamžite v tej jeho hlave vtedy, že áno, poďme teda bojovať za to, aby bolo e, Česko a Slovensko teda povedzme ako, ako, samo, ako samostatná krajina. Nie, tak tu sa už muselo, tu sa museli viesť nejaké rozhovory a tým teda povedzme, že on povedzme cez tú meteorológiu mal prístup k dosť vysokým vojenským špičkám vo francúzskej armáde, tak sa tam musel čo to dozvedieť, o čo si viacej než normálny bežný vojak, než normálny bežný smrteľník. Ale to by o tom teda možno lepšie teda vedeli e, hovoriť samotní vojenskí historici. My, my sa na to, ja sa na to teda môžem pozerať proste zase ako astronom, že áno, tie kontakty proste Štefánik musel mať, musel sa s tými ľuďmi stýkať a možno, že to ešte teda povedzme vedel z čias, keď sa v Paríži po tých rôznych salónoch stretáva s rôznymi dôstojníkmi, mm. obchodníkmi a podobne, lebo tí vlastne všetko vedeli. Mm. A Štefánik práve vďaka Jansenovi mal tam proste prístup, lebo koľko razy sa ešte v tých eh, skorších časoch teda hovorí Štefánik, teda keď išiel na nejaké stretnutie, tak dal si, dal si ušiť nejaké nové sáko, nové, nové, nové proste žaket a hovorí, teda píše si do, do svojich poznámok, že koľko ho to stálo. To znamená, že nebola to vlastná spoločenská záležitosť, ale práve ten rozhľad umožnil Štefanikovi teda um, potom robiť alebo bojovať teda za to, za čo Hej. vlastne chcel. No museli ste sa jednoducho dostať do tých plynných kruhov. Áno, bez keby toho, sa tam nebodýval dostať, tak by to, bez, bez toho by to nešlo. No pokiaľ hovoríme o vojenskej kariére, on začal teda na, na západnom fronte, tam robil hlavne teda ako letca. No, tak on začal ako, ako vojak, samozrejme, a potom teda neskôr on si žiadal, teda požiadal o vojenský výcvik, teda o, o letecký výcvik a Zasa, ak teraz požiadalo ten letecký výcvik, to teda bolo dané tým, že teda on vlastne pracoval mierne aj v meteorológii, lebo vlastne vtedy, keď bol človek astronom, tak musel teda aj predvídať, povedzme, počasie, musel sa zaujímať, aká, aká, aká, aké počasie bude, to znamená, musel sa troška v tom skrátka vyznať. A dokonca, pokiaľ teda bol v Prahe, tak chodil teda vedľa, pardon, v Paríži, tak chodil vedľa na tie veľké meteorologické stanice proste sa doučovať alebo teda kontaktovať s týmito ľuďmi, teda aby, aby mal o meteorológii teda celkom mm. dobrý prehľad. A to teda potom zase vlastne teda priviedlo na to, že teda tú meteorológiu začal presadzovať v tom vzdušnom letectve. No a nakoniec teda proste uznali to všetci a tieto za pravdu, pretože on sa snažil nielen mm, takto. Štepanik tie predpovede aj pre pilotov robil. Meteorologické. Meteorologické predpovede, čo zase v tej dobe treba si to úžasne vysoko <laughs> proste vážiť, že viete, že mal malo pozorovaní a teraz idete urobiť predpoveď počasia, ktorá teda ešte povedzme v tej časti, ako ja neviem, sú tam tie Alpy, e, sa môže kedykoľvek skomplikovať, pretože stačí, keď príde troška nejaký iný front, nie sú také, neboli k dispozícii také zábery z no je družic našej zeme, ako sú dneska. Teda jednoducho tie predpovede robil a väčšinou sa mu vydarili. To znamená, neviem, ako to vlastne robil, a jednoducho v mnohých prípadoch sa mu vydarili a tým pádom viete, tá armáda alebo tie lietadla teda mohli buď skôr zautočiť, alebo teda mohli to odložiť, alebo jednoducho neleteli mm. vtedy tam, keď prechádzal povedzme cez tie Alpy front. Takže tu, túto, no a potom vlastne na základe Štefanika, jeho poznatkov, sa vlastne založilo to vojenské letectvo, hoci samozrejme tá meteorológia ako taká už existovala, ale nebola v armáde a nebola špeciálne teda pripravovaná pre lietadla. dokonca tak si to veľmi vážili, že mu ponúkli aj e, prácu veliteľa e, tejto no, ale on, on, on, on to zase odmietol. odmietol. No, t- že teda on toto nechce robiť, asi, asi nechcel byť taký, že Viete, niekde takto, ma keby, a... keby, keby, áno, to je to, že Štefánik sa stále považoval za úžasne slobodného človeka. A keby bol býval teda prijal miesto toho veliteľa, tak je tam ďaleko väčšia zodpovednosť, lebo teda musel by rozhodovať, musel by posielať ľudí niekde a tak ďalej a tak ďalej. Takto proste bol voľný, bol slobodný a mohol sa teda venovať sa teda povedzme aj niečomu inému. Na no tu, no, a zrejme teda v tej dobe už potom mm, ten, ten, tá myšlienka vzniku samostatného štátu musela byť veľmi veľká, lebo vtedy sa tam mm. začína proste prejavovať to, že agituje ľudí, aby teda bojovali do teda Československej, alebo teda neviem, proste v nejakej oslobozovacej armáde. Robil nábor teda u tých, na, u tých vojakov na talianskom fronte, mm. robil v Jugoslavii, teda povedzme sa už začali aj kontakty mhm. so Spojenými štátmi americkými, teda že hlanáril ľudí aj do tejto oslobozovacej armády pre samostatný štát aj v USA. Áno, to, to keď hovoríme, že teda mu ponúkli prácu e, šéfa, alebo teda veliteľa meteorologickej služby, on to odmietol a naopak dal sa preveliť do Srbska na ano. front, ano. kde teda, ako ste aj hovorili, havarovalo mu to ano. lietadlo, ale prežil nakoniec... So šťastím. Teda jednoducho proste prežila, to je zasa naše šťastie, že prežil. Hej. Keby nepobýval prežil, tak tu nesedíme. No a, a potom sa dostal aj na, teda, na ten talianský front a tam vám poviem zaujímavú vec. No. Tam on eh, teda sa vie o ňom všeobecne, že zhadzoval tie letáky že teda kde, kde akoby presviečal Slovákov a Čechov, aby sa teda spojili do tej akoby bojovej jednotky. A predstavte si, čo, čo jakú mám, teda ja, to nie je moja osobná skúsenosť, ale vedomosť, že môj prastarý otec bojoval na talianskom fronte. Áno. A on spomína, že im, teda spomína, spomínal, že im Štefánik zhadzoval tieto, tieto letáky, že išlo lietadlo a im to tam hádzal. Čiže on sám to spomínal, tento môj prastarý otec. Ja som to nikdy teda nezachytil, len čo mi hovorili. No, tak čiže... ale určite tí starí otcovia nám neklamali, takže to beriem takto, že určite práve. to bola pravda. Hej. Čiže on sa potom dostal aj e, do, do, na talianský front a vlastne on e, už celý, celý ten čas tam robil ako letca, pilota? Už tak, potom ostal... Nie, nie, nie, on takto, potom teda, on bol ranený, on potom bol nejaký čas v nemocnici, to tuším bolo v roku 1915 a to bola práve tá chvíľa, teda, keď sa teda začal viac angažovať už potom v tom politickom boji za mm-hmm. teda tých, tých samostatných, do samostatného štátu. No alebo od tej chvíle, od toho roku 1915, lebo potom troška neskôr už sa dal vysloviť ako na politickú dráhu. Už všetko v Čiže už diplomácia. Potom už, už by nastala, nastúpila diplomácia. No a... no a kedy a za akých okolností, keď už teda prejdeme uh, k jeho teda tej diplomatickej kariére, tak uh, a kedy a za akých okolností sa on potom stretol osobne s Benešom, s Masarykom, že ich dal dokopy a že už začali uh, tomto smere no- diplomatickom no, spolupráci. No to bolo tak, práve takto, pokiaľ moje vedomosti siahajú, tak to bolo práve potom takto. On, keď bol v nemocnici, tak tam sa zoznámil s veľmi vysoko postavenou, vplyvnou, bohatou ženou. Meno si nepamätám teraz ako presne. A tej teraz zasa povedal o tom, že aké my máme ako národnosť problémy túto v Rakúsko-Uhorsku. No a teda vystúpil tam tie myšlienky, čo a tak ďalej a tak ďalej. Teraz e, e, tie myšlienky teda o vzniku nejakého spoločného štátu a ona teda potom zasa zoznamila týchto ľudí. Louis Weissová sa volala. Nie, nie, Bajsová nie. to bola novinárka, tá, tá bola nejaká iná, aby som to možno aj niekde našiel. To, to teraz akože nie, proste nejaká pani... pani Juvenel? Žu, no žu, áno, áno, Juvenel, no tak ťažko Neviem, sa... ako, tiež neviem, ako sa to vyslovuje. <laughs> no tak bola to proste pani Juvenel, teda do ale viete, zase takto, aby on sa k nej dostal, to znamená, ona v ňom, čo, viete, zase príde, neviem, nejaký e, vojačik z frontu, <laughs> ešte k tomu všetkému ranený pre nejakú bohatú, proste zamožnú pani, ktorá tam chodí, ja neviem, super oblečená, neviem v akých drahých šatách a tak ďalej. To znamená, že oni museli niečím upútať. No o Štefanikovi bolo vo všeobecnosti známy, že vedel veľmi zaujímavo rozprávať, mal úžasne prenikavé oči a hovoril proste tak, že jednoducho tá spoločnosť, ktorej hovoril, tak e, sa začala teda o Štefaneka ako takého zaujímať. Povedali by sme to dnešným jazykom, že bol charizmatický. Bol charizmatický, áno, charizmatický, alebo tam je na to ešte potom iný, iný, iný takto e, výraz. No dobre, na to si možno, že časom pri relácii spomeniem. No takže zrejme tu sa to všetko začalo no a potom teraz sa už dal vyslovene dohromady, už potom to už oni tiež mali nejaké isté predstavy o tom oslobozovacom boji, teda aj Beneš, aj Masaryk, no mm-hmm. v tomto pokračovalo a keď už teda sa dal do tohoto, tak potom už je, samozrejme tam potom vznikli také tie rôzne už ako združenia, spolky, proste všetko možné pre oslobodenie. Teda... Vo Francúzsku. Či no, kde? No, po Francúzsku, o, o Francúzsku hovoríme. O, áno, ale ako pre Československo, teda, tak, tak, pre tak, samostatný tak. tento štát. No a tam sa s nimi teda dala, dala aj dokopy potom? V tom, v tom áno, tam sa dá potom dokopy a tam si nejak teda rozdelili, všetko, za čo bude zodpovedne. samozrejme s tým, že Štefanik mal teda ten nábor, no však predstavte si teda, že on dokonca teda vojny vybudoval tú armádu, poviem v úvozovkách Československu, ktorá mala dohromady nejakých 100 tisíc mužov. Mm. No tak to musel byť teda obrovský kolos, samozrejme s rôznymi veliteľmi a tak ďalej a tak ďalej, proviantom peniazmi, ale práve ten Štepanik tam zohrával takto. On tým, že mal dobré kontakty vo francúzskej armáde, a tie zase mali potom kontakty na tých vrchných veliteľstvách, povedzme v Taliansku a tak ďalej a tak ďalej. Mm-hmm. Takže on sa vlastne cez tieto kruhy tam stále dostával. No ale to už bolo v takom kolotoči, že vlastne tam už takú nejakú, také nejaké myslenie, že teda raz sa dostane k astronomii, teda jednoducho nebude, aj keď teda on povedal po skončení teda prvej svetovej vojny, že ja vlastne by som sa len dve veci, buď teda Darín po Francúzsku alebo v Československu, alebo že by odišiel do Ekvátoru, ale teda tá jeho taká najzajímavejšia myšlienka teda bola vyjadrená v tom, že keď povedal, že áno, ja sa ešte k tej astronomii vrátim, že veľmi rád vymením generálske hviezdy za práve hviezdy na oblohe. Samozrejme, toto sa už hm, potom mm, nikdy nepodarilo akože urobiť. Čiže ale... dosiahnuť. Keď teda ešte ostaneme chvíľu v tej diplomácii jeho, takže, takže aby sme to zhrnuli, tak v diplomácii teda sa snažil popri Masarykovi a popri Benešovi o áno. vytvorenie samostatného Československého áno. štátu. Áno. A on konkrétne pridal tú, tú svoju pomocnú ruku tým, že on Eh, robil nábor českých a slovenských no, vojakov. povedzme tým, áno, eh. celá tá armáda, tá proste, čo teda bola už potom, ktorá neskôr aj pomáhala pri oslobozovaní alebo pri teda určovaní hraníc Československu, bola vlastne tá armáda, ktorú Štefánik vybudoval a ktorá teda potom bojovala aj na východnom fronte, to znamená na Sibíri. Uh-huh. A vlastne Štefánik sa stal akože ako potom už tej, primenovaní tej našej československej vlády ako, ako ministrom vojny, aj keď teda proste k tomu nebolo treba, lebo sme neboli vo vojne s nikým. Ale viete, Predstavte si tú organizáciu armády v tej dobe, že to muselo byť niečo fantastické, viete, preto pre tú armádu zohnať peniaze, stravovanie vojakov, no tak to o tom by vedeli teda lepšie rozprávať takto tí vojenskí historici, ale ja čo som si teda prečítal tú knižku od Milana Potorského, tak to proste bola fantázia. Doteraz ho obdivujem, ako pri tom svojom krehkom živote, pri tej svojej krehkej životnej, teda e, bytostnej konštrukcii, on tuším vážil nejakých 50 km, tí lekári jeho spomínajú, že koľko, čo? Kilometrov ste Ki- kilogramov. Kilo, pardon, kilogramov. <laughs> to je také, človek už rozmýšľa na hony dopredu, <laughs> tak potom už ani nevie teda, čo presne vysloviť. Teda mm. mnohí jeho lekári spomínajú, že oni sa sami čudovali, ako vôbec je možné, že Štefanik dokázal chodiť. On koľko razy, povedzme, za deň, za dva dní zjedol iba tabletku, teda jednu tablu čokolády, teda nejakú 100 gramovú či koľko. Mm. Proste jednoducho takto. Štefanik bol mimoriadná osobnosť, s, mimoriadný, s mimoriadným úsudkom, s mimoriadným myslením a človek ale dobrého ducha, dobrého e, srdca, empaticky teda voči svojim priateľom, aj voči možno svojim nepriateľom a proste snažil sa vždycky urobiť vo svojom živote len to najlepšie. Mm. No takže vlastne on e, chcel vybudovať spoločnú československú jednotku, robil nábory všade možne, ja neviem, v Rakúsku, myslím, že aj v Rusku nejakých ľudí. Áno, áno, áno. No. Proste on takto, všade, kde boli teda na vojne Slováci alebo teda Češi, tak tam skrátka jednoducho robil nábory. No viete, tá naša armáda teda bojovala aj na východe a tak aj. ďalej. Takže hovorím, výsledkom teda tej jeho činnosti bolo teda povedzme asi tá 100 tisícová armáda. To, mm, viete, tam, tam je zasa tak, to, a to sa tak troška, ja neviem, ja nie som teda proste historikom, ani do toho mm. nechcem nejakým veľmi spôsobom zacházať. že tá predstava o už potom, keď vznikol spoločný štát, že bola u Štefanika iná, ako bola u Masaryka s Benešom. Áno, áno, to Ale toto by sme takto mohli nechať bokom. Skutočne to necháme proste takto. Nerad hovorím o veciach, ktoré, ktorých sa dokonale nevýznam a teda povedzme, o ktorých ani ja sám nie som presvedčený, či to je tak alebo nie. Tak fakt je ale ten, že sme dva samostatné národy, ktoré mm. tu koexistujú. Myslím, že každý, kto poznal Československo, tak zistil proste, že predsa len tí Češi, alebo naši bratia Češi majú teda inú mentalitu spoločenskú, povahovú, ako teda skladka máme my. Je treba povedať aj teda povedzme to, že áno, po vzniku Československa nám Češi teda, alebo český národ proste úžasne pomáhal, my sme nemali toľko inteligencie, my sme nemali proste úradníkov, oni tu zavádzali poriadky a tak ďalej. Ale jednoducho sme sa proste vyrovnali a treba to brať proste ako holý fakt, pretože aj v histórii mali sme národy, ktoré prekvitali, zanikli. To znamená, že sa to tak strieda ako na váškach raz hore, skratka raz dole. To znamená, treba byť objektívny, treba byť korektný a treba naozaj sa považovať za bratov, pretože vlastne bratmi sme, keď teda nie sme teda spoločne v jednom štáte. Mm. To je moje teda ako myslenie, moja myšlienka. No aby sme nezabudli ešte jednu dôležitú vec, on vlastne tých dobrovoľníkov háňal aj v Spojených štátoch amerických. Áno, Tam veľmi úzko spolupracoval s zahraničnými áno. Slovákmi. Uh, ale tomuto sa teda nebudeme nejak hlbšie zaoberať, lebo teda ako ste vypovedali, nie sme historici a teraz ja som musel nejaký historik sedieť, aby tie roky presne vedel nám no, to povedať. úplne presne, ale... tak viete, že ako to vlastne všetko bolo, hej. čiže ja môžem to len akože okrojovo no, povedať. No, ale tu sa dostávame k, k asi tej mimoriadne podstatnej veci, no žiaľ, ktorá sa udiala ten koniec vojny vlastne akoby bol takým predznamenaním aj konca tohto slovenského velikána, e, ktorý keď e, no však už vy mi to povedzte, ako to bolo. Mali, ak ja mám dobré informácie, vyjednať prepustenie zajacov e, v Taliansku, slovenských, ktorí boli v Taliansku zajatí? Aspoň ja mám také informácie. Tak to že... ja neviem, také, nie? nemám také informácie, nie, nie, nie. A prečo potom, prečo potom letel z Talianska na Slovensko? No tak on tam zrejme už potom kvôli tej svojej milej, nie? tom no, Taliansku, no. alebo teda možno, že tam ešte im vybavovali niečo, skladka vojenské. To ja takto priznám sa, že o tomto som sa celkom ja nezaujímal. Ja vám poviem, ako, e, no, čo tam som máte si spravil som si tak, takú poznámočku, to bolo koncom apríla roku 1919, e, navštívil Štefánik Taliansko práve preto, aby teda zabezpečil e, odchod našich zajadcov po vojne domov. Je to možné. No a pri návrate do vlasti sa teda mal stať ministrom vojny, No tak on menovaný už bol, už no, bol tak, no, e, teda formálne ako proste prijatie, teda, no. alebo, alebo odovzdal, že by museli odovzdať dekret, pretože vlastne po celý čas, kým tu sa teda rodilo Československo, tak Štefaník teda bol mimo tohoto dosahu. On teda proste chodil po Sibíri, teda chodil Japonsko a teda zabezpečoval návrat československých jednotiek zo Sibíri, teda povedzme, ktorí teda jednak bojovali proti Bielogvardiecom, potom ochranovali alebo neochraňovali červených, mm. potom neviem všetko možné. To dneska ťažko povedať, pretože tam sa to mlelo, viete, ako hovoria, taký, taký ten, ten vtip proste, že Horár sa nahneval, že raz vyhnal Nemcov z lesa, raz potom <laughs> vyhnali Nemci jeho z lesa, alebo teda proste podobne. Takže toto, nie, skutočne toto berme takto, že toto by bolo najlepšie, keby sa odpovedali tu potom nejaký úplne konkrétny historický fakt. Historický fakt je ten, že Štefánik ten návrat československých legií z ruského frontu domov dotiahlo. Mm-hmm. No a takto isto išiel aj e, do inde do zahraničia, teda do Talianska. A v tom Taliansku teda proste áno, mohol teda vyjednávať, pretože e, e, viete, my sme teda bojovali teda niektoré tie jednotky teda povedzme proti Talianom, čiže keď ich zajali, tak ich teda bolo treba ako dostať domov. No a treba zase povedať, že áno, mal dobré kontakty s tými talianskými veliteľmi, to znamená, že tá vyjednávacia pozícia bola pre neho ďaleko jednoduchšia a lepšia, ako keby tam bol býval prišiel kdokoľvek iný, povedzme, mm. vtedejší minister zahraničných vecí a tak. No, vyzeralo to všetko už dobre, že sa to ano. teda podarí, že sa vrátia ano. Slováci domov z Talianska zajatí a teda, že on sa vráti tiež. Stane sa teda, ako sme to spomínali, ministrom vojny, bude pôsobiť v našich vysokých štátnych funkciách a tak teda na talianskom letisku Campo Formido nastúpil e, spolu s troma Talianmi do lietadla ale je všeobecne známe, že to lietadlo teda už sa veľmi tešil na rodnú hrudu, ale žiaľ, on sa na ňu vlastne nikdy živý už nevrátil, pretože lietadlo, a teraz to poviem, toto je to dôležité, že záhadným spôsobom spadlo kde si pri Ivanke pri Dunaji. A tu si teraz pomôžem mailom poslucháča, ktorý píše. Ten mail nám poslal ešte kedysi v, úvode relácie, ale vedel som, že sa k tejto veci dostaneme, tak som si ho ušetril a píše – Beneš dal Štefánika zostreliť. Nech povie hosť o tomto niečo. Všetci, čo o Štefánikovi rozprávajú, túto vec obchádzajú. Je to dávno potvrdené aj českými kruhmi. No, tak. Toto je taká vec, pán Rušin, veľmi kontroverzná, že ako to vlastne s tým Štefánikom bolo, tak vy ste napísali o Štefánikovi knihu, venujete sa aj v tej knihe tejto časti? Záveru života Milana Rastislava Štefánika, mm, no, alebo nie? Takto, ja som Štefanika teda opísal alebo popísal ako astronóma a čo v astronomii teda dosiahol a teda povedzme, čo dosiahol v tej vojenskej meteorológii. Samozrejme, že tejto otázke ja som sa vyhnúť nemohol a skutočne existujú také kontraverzné teórie, teda či to lietadlo bolo zostrelené na skval, teda na príkaz Beneša, či bolo zostrelené náhodne, či bolo zostrelené v dôsledku ja neviem, maďarských, maďarskej útočnej armády alebo či to jednoducho bola letecká nehoda, ako je množstvo iných leteckých nehôd. Veľmi krásny dokument o havárii tohoto lietadla pripravil teda bývalý minister obrany na Slovensku, pomôžte mi rýchle s jeho menom, Paľo, Kanis? Paľo Kanis, oh? ktorý tomu naozaj venoval úžasne veľa a precestoval vôbec za Štefanikom takmer celý svet niekoľkokrát. Palokanis proste prišiel k záveru, že to lietadlo havarovalo v dôsledku silného porivu vetra pri pristávaní. Veľmi dobrý odborník na meteorológiu Dušan Podhorský, ktorý teda sa vyslovene zaoberal tým, čo robí tzv. zadný vietor, či ako tomu proste hovoríme pri lietadlách, a hlavne tuto v tej karpatskej oblasti, keď môže náhle sa zmeniť a môže to lietadlo podvrtnúť a ten takisto proste prichádza k záveru, že to lietadlo proste padlo mm-hmm. v dôsledku vetra, to znamená nejaká strelba. Mne sa do rúk dostal minulého roku jeden originálny list, o ktorom dodnes neviem proste prečo sa neobjavil v rôznych iných dokumentoch, ale ja som ho aj poskytol Dušanovi Potorskému a on ho aj vo svojej knihe teda nakoniec celý cituje. Škoda, že som si ho tu so sebou nezobral, ale fakt je ten, že tento chl- jeden chlapík, ktorý videl pad tohoto lietadla nestranný, je to písané ešte takou e, slovenčinou to, z toho staršieho typu, tak jedno, jednoznačne hovorí alebo píše v tom svojom liste, že nebola tam nejaká strelba. Mm-hmm. Že to lietadlo išlo na pristátie a že keď Treba sa asi predstaviť takto, že to letisko v Ivanke pri Bratislavi nebolo tak, ako je teraz. To proste jednoducho boli tam nejaké e, kríky a proste nejaká lúka, ktorá bola ešte najviac rozmočená. A alebo teda listnaté stromy. A keď to lietadlo išlo na pristátie, už bolo nízko nad zemou, tak sa náhle dvihlo, lebo asi zistili, že tá pôda je dosť rozmočená. Tam asi teda predtým pršalo. Zlietlo opäť hore, urobilo okruh, on si myslel teda, že odletí celkom preč a že teda nepristane v dôsledku tých zlých pristávacích podmienok na Zemi. Ale išlo znova na pristátie a keď išlo na to druhé pristátie, tak vo výške, aby som teraz nestrelil nejakého capa, tak buď vo výške 50 metrov alebo 10 metrov nad zemou, o 100 metrov nad zemou, sa to lietadlo náhle zvrtlo a padlo na zem. A to hovoria aj tí predchádzajúci. Ako, hej. A ešte raz zdôrazním, nebola ten chlapík, ktorý teda musel byť veľmi dobrým pozorovateľom, on tam išiel kde si do nejakého mlyna, či na nejakú farmu, na bicykli a tak ďalej, nepočul nejakú strelbu. Takže ja osobne považujem, ja osobne považujem, že naozaj to lietadlo spadlo v dôsledku porivu vetra, pretože to neboli také lietadla ako teraz, však to boli nejaké proste otvorené krídla, otvorená konštrukcia proste a tak ďalej a tak ďalej, že nebola že to nebol nejaký atentát ani zo strany Maďarov, ani zo strany Slovákov, ani zo strany Beneša. Aj keď samozrejme vždy sa najedú, teda môže kdokoľvek mne oponovať, ale že jednoducho to lietadlo proste havarovalo v dôsledku silného porivu vetra a nebolo hmm. im jednoducho pomôcť. No, náš poslucháč ďalej napísal, že to nie je tak, že by to spadlo len tak, nie, že ho zostrelil Beneš. Dôvod bol ten, že eh, Beneš, predstavte si, eh, prehral peniaze, ktoré sa zozbiera, ktoré sa zozbierali americkí krajania, tak Beneš ich prehral v Monte Carle. Toto bol vraj dôvod, prečo ho potom dal zostrieť, aby sa toto ututlalo. Mimochodom píše poslucháč, mali aj spoločnú frajerku s Mikulášom Schneiderom Trnavským, keď spolu študovali v Prahe. No a niektoré teórie o atentáte napríklad tvrdia, že Beneš dal preto zostrieť Masarika, lebo je, teda Štefánika. medzi nimi... Štefánika, <laughs> Štefánika, prepáčte, teraz som sa ja povedal. Vidíte, št... vidím, že to, ma počúvate, to je dobré. <laughs> A, Však musím počúvať teda takého vzácného človeka. Pre ho, zostrel, oh, ďakujem, Pre toho zostrelil, lebo medzi nimi bolo prudké nepriateľstvo medzi e, Áno, Štefánikom a Benešom, hlavne teda po odhalení Benešovej nejakej tajnej uh, zmluvy s Francúzskom, ktorá mala byť v neprospech Talianska a po zistení aj už spomínaných spreneverení darov zahraničných Slovákov na chod československých legí. Takže toto mal byť akoby ten dôvod zostrelenia. Vy vravíte, že skôr to vidíte, že jednoducho bol to nešťastný pád. Ja som, ja som jednoducho proste o tom presvedčený. Totiž, keď význačný odborník, meteorolog. nezávisle odo mňa k tomu prišiel. Povedzme, ten Dušan ten list ani nevidel skôr, než sa teda k tomu všetkému dopracoval. Mm-hmm. Ten Palo Kanis, ktorý takisto tomu venoval úžasne veľa času, takisto sa vyzná v meteorológii, Palokanis teda preštudoval zloženie lietadla, teda konštrukciu lietadla a tak ďalej a tak ďalej. Viete, e, ja by som nedal na to, čo sa hovorí. Ja keď o niečom hovorím, aj teraz povedzme tu, tak mám to podložené niečím. Hej, to znamená, že ak bude to síce v mojej hlave uložené, ale ten materiál, alebo čerpám, čerpám z materiálu, ktorý som čítal. Ja nemám dôvod tomuto obyčajnému prostému človekovi neveriť, Hej. že to, čo on píše, že by teda že by nebola bývalá pravda. Však on nemal, bol to obyčajný vojak. On nemal najmenší dôvod na to, aby niekoho teda chcel mm, urážať alebo teda niečo proste tam urobiť. Jednoducho, ja som presvedčený o tom, že nebola to, e, nebol to atentát, jednoducho to lietadlo proste padlo, pretože tie podmienky na pristávanie boli také, ako boli. Hm. A tie lietadla nakoniec dneska modernejšie, väčšie padajú pri pristávaní aj dnes. Nie je to nič mimoriadne. Hej, e, možno viete aj tomu, tomu stále takému náhľadu, ktorý sa rôzni na tragickú smrť Milana Rastislava Štefánika napomáha aj to, že tá nehoda nebola nikdy poriadne objasnená, vyšetrená. To je pravda, a... vždycky tam vznikali takto, vždycky sa tam vnášali také nejaké prvky, ktoré teda vzbuzovali to podozrenie, že áno, že bol to atentát, viete, ale hmm. ja si myslím, že neviem, ja hovorím, ja som presvedčený o tom, že nebol to atentát, jednoducho hmm. to lietadlo spadlo v dôsledku silného porivu vetra. Hmm toho, to, to, tej, pre, pre tú zaver, zaveternú časť proste samotného hmm. lietadla. Navyše o týchto práve strojoch, na ktorom eh, letel Milan Rastislav Štefánik, teda tento lietadlo Kaprony, eh, o nich sa hovorí ako o najporuchovejších tej dobe tej doby lietadlách. Čiže aj tomuto nahráva ten je fakt, to, že... Je to možné, ale hovorím, treba si uvedomiť, že treba vidieť to lietadlo, ako ono vyzeralo. Viete. Keď si pozriete, tak to sa možno, pozrie... že keď sa pozriete dneska na nejaké šarkany, teda kvalitnejšie alebo <laughs> niečo no. podobné, no tak to je vlastne lietadlo tohoto typu. Takže tam naozaj stačil možno maličký vietor. Takto neboli to lietadla súčasného typu, takže ja sa naozaj tomuto nečudujem a proste pri tom silnom vietre sa mohlo čokoľvek stať. Hmm. A ten silný vetor teda potvrdzujú aj iní svetkovia, že vtedy proste fúkalo a takéto veci, že tu boli dielostrelecké palby a tam, že ho vítali na slavu a gulka slúdila. No však keby tá gulka cez toto lietadlo jednoducho proletela, tak sa nestane absolútne nič. Lebo nič, však tam nemali to, čo strieľať. Ako keď <laughs> strelíte do šarkana, hej? Že? Keď strelíte do šarkana, to šarkan. Mm. ten šarkan proste jednoducho letí teda No dobre, no pozerám, pán Rušin, že musíme končiť. Máme posledné dve minúty do relácie, to no, som si ešte veľmi... pripravil. No, nech sa páči. No nič, Poďme že len to že som si <laughs> pripravil záverečnú zvučku, ktorá si myslím, že by Milana Rastislava Štefánika určite potešila, keby si ju mohol vypočuť. Ale skôr ako upustím sa, teda chcem s vami rozlúčiť a chcem vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste dnes prišli a že som sa s vami mohol potom porozprávať práve o tomto významnom človeku, ktorý, ako som to hovoril, hovoril v úvode, pre mňa je minimálne zaujímavý tým, keby už pre nič iné, tak ja ho považujem za jedného, asi jediného pomaly človeka, ktorý tak. dokáže spojiť aj nezmieriteľné prúdy na Slovensku, čo je Tak na tom sme sa teda vlastne shodli od samotného začiatku. Takže, <laughs> takže ak, samozrejme nerátam iné ostatné veci, za ktoré by sme mu mali byť vďační. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste nás v tomto smere vzdelali. A ja ďakujem za pozvanie do rádia, teda špeciálne vám, pán Koroni. No, tak majte sa pekne do počutia. Ďakujem teda ešte raz za pozvanie a želám príjemný večer. To bol teda Vojtech Rušin, popredný slovenský astronom, ktorý ešte stále, hoci by si už mohol užívať dôchodkový vek, ešte stále pracuje a chodí po kadejakých expedíciách a zatmeniach slnka. Môžete kľudne povedať, ešte vám. Áno, áno, áno. Kde sa chystáte? Na, Dajte rýchlosti. Nie, tak naposledy som bol na Svalbarde, však to bolo len 20. marca. Teraz v marci. Áno, tohoto roku, takže možno zase niekedy by sme si mohli o tom porozprávať, lebo sme zatmenie slnka pozorovali pri teplote minus 24 stupňov pod nulou, takže sme tam aj poriadne vymrzli. No a keď Boh dá, keď bude mať teda peniaze a zdravie, no tak by som sa ešte chcel pozrieť na budúci rok na teda do Indonézie. Tam som síce už raz bol, ale veľmi rád by som si to zopakoval. Tak, držte mi palce. Dá, budeme držať do palce a keď sa vrátite, Ako hokejistom, hej, porozprávame, <laughs> porozprávame o, týchto, o týchto vašich cestách. No a toto bude vlastne vec, ktorá určite by sme chceli, aby dnes znela hokejistom. A to je práve to záverečné, čo chcem pustiť. Ak to teda počúva Milan Rastislav Štefánik, tak je mu tam hore, lebo myslím si, že táto záverečná vec ho poteší. Lúči sa s vami v tejto chvíli popri mojom dnešnom hostovi, to som chcel povedať astronomovi eh, Vojtechovi Rušinovi, v tejto chvíli Boris Koroni, majte sa pekne do počutia.